non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So mao to no yung bag-o na say additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain Megaman Herba Capsule. Kay yes. naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagagiging masculine ang atong mm. mga muscles mm-hmm. which is ang responsible na yung testosterone hormones mm. which is makuha to sa Megaman Herba Capsule mm. aside na mga kanans ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mm. mga kanans or kumbaga kanang nikupos na mm. Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik og kanindot og maayo o kalagsik sa ato ang mm. panglawas ng Megaman Herba Capsule espresso. Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Servicare para gidnis mga kababainan. Kay lagi osbonato ang Servicare makadugang sa estrogen, estrogen hormone sa mga kababainan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga pamang anti-aging in mm. short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog. Yes, at Ah. Then of course mga kanans ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ang atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria bacteria, sa mga mm. viruses. Kung mm. dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Mm. Walay lain ang vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Oh. Pwede ah. imnon 2 capsule everyday mga kanans. Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong uh, medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gikas sa estudyante, baingon kay lolo og lola, uh, remind capsule, o para sa tumang kabataan, natay remind Shoko. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag siya og kapampatalino pa. So, 3 in 1 mm-hmm. ang atong Remind Choco. Yes, at Erlin, o walay-lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, mm. sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, mm. and then sa mga lulo, lola, mm. mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay-lain. Mm. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, mm. labi na pagbugnaw ang panahon, mga And kanans. syempre, ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero yes. ang pangutana, ang coffee ba nimo ana aba siya benefits ato ang panglawas. Mm. Sa ato ang Nance Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo, mga kanans. Okay. And syempre, atong Alena for natural and glass-looking skin, Alena natural good og dating.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 Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies lalo na sa pag-focus, pagmemorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy Remind Capsule. Tungod sa benepisyo gikan sa Radix Ginseng o Ginkgo Biloba nga adunahan ang Remind Herbal Capsule musuporta kini sa brain cells o brain neurons promotes high performance memory and focus Remind Herbal Capsule depensa batok sa dementia Alzheimer's o Parkinson's disease o uban pa neurological disorders mumodulate usab sa immunosystem system.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 Balong <laughs> the Great! <laughs> uh, <laughs> karon, ano, ana, ang founder sa mga kurimaw. ay, Balong the Great! Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin jog tanan. Ah! Mga kurimaw. ah, kumusta, kumusta, og. Maginaot lang tagkaro adlaw na amo sa kadasig. Og kapiskay may galas panlawas. Adlaw karong biyernes, November 28, 2025. Og uh, kumusta masalingan? Atong tigmo di ay 5,100. Gisugdan nga nag-inatras. O gitapos nga nag-abante. <laughs> ah, muna may gala atong tigmo ha. Og uh, pabutas sabi atong giandam ko adlaw nga. Nasayod ba kamo mga kurima? <laughs> <laughs> ah, nasayod ba kamo? Og uh, ah, onya, unang lingaw-lingaw, 9. <laughs> ah, 9 maigal atong unang lingaw-lingaw. Og uh, ah, paabutang duha para makomplito. <laughs> Magsugod na diri sa to ang uh, ah, pagpanaguban. September 21, 1972 Tungod sa korpyo gidakop akong lolo Gidala sa krami ang kamot igarote Kay iyang gipislit ang itlog sa hipi Dalooy ko ni lolo perting lisangan Kay nagdalaglabaha ang iyang gwardya Si Lolo kakoy yapon Siging hinol sa puson Maodi ay kay nahadlok nga tulion Wala gayod matago iyang sikrito Nasakpan nga pisot ang akong lolo Naglagot ang gwardya kay ang iyang labaha nahabol og nagibang sa paghiwana Wapa maayo ang iyang tuli Dihang si Lolo kipapauli Og tungod sa kainit sa adlaw Gikamatis kini og isinaw Sa pag-abot iya sa balay Ipahakhak si nanay og si tatay kami tanan nahikatawa kay si Lolo Daksol op magsaya Nagsayaw-sayaw si Lola Iyang kalipay way sama arang arang matod pa niya Tuli na gyud ang akong bana Nakalitan ang akong lolo Kay tira ni Lula sa kwarto Og honghong pa sa akong lola Paghobotong kay subhanta Maayo na kay labas pa Maghanimon kitang duha Mao kini sugilanon sa pagtuli sa akong lolo a long long time ago. Okay, padayon ito sa ligan. Dari sa ang pagpataguban. <laughs> May paslulo, tuloy na. <laughs> Ayaw! eh? May paslulo, tuloy na. Ayaw! Uban niya. Ayaw! pa. Ayaw! Muraga umumog biyabas, bungas biyabas. Ayaw! Ayaw! Okay, dirito may gala sa mga... Atubag, uh, ah, o siya? Butin manalong gitaod sa butin stove Kay na ay giloto Lance ng Naga City Cebu. Kumusta man di Lance? Naga City Cebu. Akong tubag mo malong kay problema kay isugdan san siya isugdan ah, nga lumalabay lang ang mga Pagsulay, dayon gitapos uh, nga paamanti na Japon sa kinabuhi. Oh, mas gwapo na. GN ang sibulan. Ah, nasuk lang kinang problema. Bukbukon ba? Kaya di ni mo nasuklan. Imong naong mo imong gibukbuk. Manong, akong tubag sa imong tigmo kay taong nga nag. Obo siyang t-shirt uh, or sinina. Alfredo Cosina ang poblasyon. Tabuilan, Cebu. Kumusta mga taga? Tabuilan. Tubagkulong naga. Atop na sa balay. Leticia. Ah... Ayan, Leticia. Itawag ay be. Ah, Banna Uh, Diti siya bantaaw. kayang Bugo City, Cebu. Computer. o uh, pagyapon mga kurimaw. Ag uh, akong tubagbalong kay typewriter. Juicy Nang. Kayang Bugo City, Cebu. Computer. Wa ay Ah, Awa pagyapon mga saligan. Onya long uh, akong tubag uh, sa Kuban sa Sundang. Gitapos pa abanti gihuman pa atras. Uh, dudong ng mabinay. Og di uh, padyod. Uh, long akong tagaan kay pagsuntok ka sa usak ka object. O si Husini, Bugo City unsa na nga object suwang unsa <laughs> murag suwang ni kuan ni ni manang Iya mong ikontrag may si Ading. <laughs> Aga tubaglong kay Puli. Ilisar ng Moalbual. Kumusta mga taga Moalbual, Asibo? Akong tumaki balong sa imong tigmo kay tao nga nagkusukuso sa labhanan. Kay abanti atras ang pagkusukuso ko kuya. Okay, Emilda Sidun ng Minglanilla Cebu. Piyotor. Wap agabo. ang tubag anak kay kudkuran nga di kuryente kay gisugdan sa pagka pagkagod og inatras gitapos sa pag-abantit gikan daw kang itot ng pit o sibu Peter itot <laughs> Wa ay pagyapon bay. ah, wa ay pagyapon. Diya pagyod. Ang tagaan na kustig mo kay suwat. Ah, uh, nagsuwat na number 5 ah. gisugda nagatras gitapos nagabanti o gikan daw sa buhol dayon manong akong tubag kay duha ka tawo nagduwa og chess Alfredo Cosi poblasyon Tabuilan Cebu Pioto Uwa pagyapon <laughs> Agalong ang tubag stigmo malong kay Nagkuha kwarta sa Honos Tony from Alegria, Cebu Yan Agadi apriod Long akong tubag nag uh, Barina og kahoy Or simento ako si Toto uh, ah, Anda Buhol Ayan Kumusta dia to? Asamay ah, Anda Buhol Ayan ang tubag balong tsunami. mientras ang tubig, dagat nga ayha mubalik ang tubig. Dagat Arlina, hagna buhol, piyuto. Wa ay paghihapon ba? Ah, kurimaw. Ah! <laughs> okay, dito may galas unang pasiawa. Gikan daw kang bimbo may galas buhol. Kini si Balong may gala nga may adto sa ilang Henry. Timing pod galaba may gala si Henry sa panty siyang asawa. Oy, bayhin. Oy, bay. Ikaw di ay galaba sa panty siyang asawa, bay? O ako, bay? Buang, ano? Kung si buang. Ikaw tiglaba, pero... Kung si pero, ako ang tighuba. Ay, ah! <laughs> Gubot. Ayaw! Laka, gabit-bit, o panty. Ayaw! Ayaw! Ikaw tiglaba, pero ako tighubo. Angay. Ayaw! Aga, akong tubaglong kay Hunos. Tony from Alegria, Cebu. Kumusta mga taga Alegria, Asibo? Tubag sa tigmo kay taong nagduwa og uh, basketball. Nag uh, siya? Nagdribble din shot from uh, Julita Suficiencia, Cebu City, Philippines. Og uh, di uh, pa yun, Kuya Balo, ang tubag nako si Mutig mo kay Dagom uh, sa makina. Okay, para tahi. Edward Nilong, Karkar City, Cebu. Piutor. Kumusta mga taga-karkar? Aga akong tubaglog, nagabas o kahoy. Gikan daw kang duming ng Medellin. Kumusta mga taga Medellin? Duming. Lang tubag nako na nag-map sa salog. Okay, gisugdan nag-atras. Dayon gitapos nag-abante. <laughs> Ako na siya mga salingan. Og uh, ah, <laughs> manong akong tubag si mong tigmo kay tao ha. Nagsuwat uh, number 5 Alfredo Kusik. Okay, kaysa lang ilabay Alfredo. Ikaw bitaw Alfredo. <laughs> Ang tubag anay mong tigmolong kay volume na sa speaker o radio patras og abanti Agnes ng Pasil. Uy, kumusta ni Agnes? Ah, sa Pasil, Cebu. Long ang tubag ah, nagbarina og kahoy or simento ako si Toto taga anda buhol ah, biyuto huap agibod awa ah, pagyapon mga mga silingan Aga tubag ko tigmo Kuya Balong sakyanan na nga naagarahi agay patras man o pag ah, gikan dayon abanti na larga gikan kang Monique asa no si Negros Computer agalong ah, money imong number o diri Visayas okay 0952 0952 538 7965. Mo na itong text line ha. Visayas 0952 538 7965. Ayan lo, ako tubag ano imong tigmo kay ah uh, indoor na nga adua niya pang uh, ah, pagbutter sa bula Agnes Nilong ng Pasil. Kumusta mga taga Pasil? Onyalo ang tubag sa digmok balong kay uh, baling gitagtag sa dagat. Patras og mahuman pag abanti kay birahon man. Okay si uh, Nilos Karta Husa sa Pulang Yuta Okay, barangay Kala Kalamtukan Kalamtukan Bayawan City, PO2. Aya! okay, padayon tapos ligan. Long ako ang tubag. Anang imuhang tigmo. Anang Akong tumaglong. Aki tumaglong kay Nanodlay Gikan daw kang lito. Agikan daw kang lito sa sikihor. Lang tubag ana nagsipilya. Gikan daw kang munik. Bantayan. Ah! Uwa pagyapon. Uwa pagyapon. Okay. Akong tubaglong. <laughs> okay, tubag na kolong anang. Imuhang. Nara shotgun mo na long. Toto ko may galas mabinay. Ah! Uwa, pagyapon. Aga akong tubag. Aga akong tubag. Yan, tubag na ko ana imong tigmo balong kay. Nara. Akong tubaglong naghagpat og dahon sa kamunggay. Gikan daw kag Michelle. Bugo. Kumusta mga taga Bugo Cebu? Pio Tor. Kumusta mo diyan? Nagka-recover na ba mo? Uh, unta magka-recover na mong dali. Kay magpasko ra ba? Ag uh, balaw ako ang tubag. Anang imong igmo kay medyas. Gikan daw kang titi may galas buho. Te. Mahaw ta te. Nay ko ano ya, danggit mo te. Danggitin te. Higop te akong uh, ah, tubaglong nagbarina kay gitapos man patras toto tagaan da buhol kumusta man ito og uh, di apagyod ah, ang tubaglong ana imutig mo kay atop sa okay Janet uh, San Remigio kumusta da Janet ayan og uh, dayon ang tag-antig mo kay nagkaon og saging Okay, si Laila Nisa. Uh, nylon. Bogos Cebu. Computer. Guwapo sa babarangay na siya. Nylon. Ag long. Akong tubag anang imong tigmo kay naghimbis og isda. O gikan daw kang mani sikihor. Uwa, pagapod. Ag uh, manong, tubag daw nag uh, suyop og shabu. Alfredo Cusi, Poblasyon Tabuilan, Cebu. Undang na na. Ha? Ah, Undang na taon mo na. <laughs> Kaya dinagko na raban ng asiko. Dili na sir million million <laughs> Murag mga poser na ginawa. Akong tubag nagbuhat og apisi ah, Tony sa sibulan. Oy, kumusta man yan Tony Aso ah, may sibulan. Og ah, good afternoon long ang tubag. Tigmo kay libro or Bible kay paatras man ang basa og tapuson sa pag-abanti. LV nang Bam Bam Bam Secure Future Ua Pagabaw Ag uh, ah, Escalator Manalong Lance ng Naga City Cebu Ayan Diyon Long uh, live uh, man sa kuryente. Lando ng Medellin or Medellin. Ah! <laughs> Wa pagyapon. Dirita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang budoy. Ah, budoy daw may galas bugo. Kanang day tikla. Sa manlong. Sugtan ako, daybe. Iko'y kabati ni mugnahong Sugtan ako kay parinti man ako si Saldiko. Portahan. Mo ba? Parinti mong Saldiko? Oo. Kung sa may ngani mo, kuan, priso ko. Ayaw! <laughs> Ayaw! priso ko. Ayaw! <laughs> Ayaw! Bu budoy! Ah, gikan daw kang bodoy si Kiyo. Abugo <laughs> ah, ni, bugo. Wa na sa ko ba, sa limuang Isa kung sa na story ng panganalan, may ka pamasangin. Og uh, balong, ang tubag sa imong tigmo kay teleskopyo o ah, gamit uh, sa army. Ikan daw kang silsa. Blasa sa Mahay, Mandatag Barangay Kauswagan, Manhuyod, Computer. <laughs> Wa pagyapon mga kurimaw. <laughs> Agalong tubag ko si mong tigmo kay pusas na silsa blasa mandatag barangay Kauswagan Manuyod. Ayan. Ayan. Og gadi apagyod. Tubag analong kay Kodkoran nga di kuryente Gisugdan sa kita po sa pagabante O itot nang Pito sibo. Computer Nagapon long uh, ang tagaan na imong tigmo kay umang Kay kon molihok na gani Ang umang kay uh, likod uh, nga bahin man. O na dayon, si abanti si Berting. Uh, Berting Lobano sa barangay uh, Tapul. Tabugon, Cebu, uh, Serbalong. May nakita po. Ayaw! <laughs> Kuya Balaw, tubag uh, kay nag uh, map sa salog. Oh, kaysa lang ilabay. Ayog uh, kadaganan. Ha? Adyo tobaga, labay. Tubag uh, ko tigmo ga. Usa ni siya ga ga bayet og aga uh, siya gabayit agabayil gabatil din eh og uh, kape para sa human pabanti. Okay? Giinom, alagi. Gikan daw kang sinin na uh, bantulo. Tugawi. At uh, dagami. Dawin, Negros Oriental. Ay, ah! <laughs> pag- Love ang ako tagan ana imutig mo kay saging hinog. Gipanitan pa atras niya. Gitapos pa abanti. Okay padong sa ibaba. Si Michael uh, Lumayaw taga Guadalupe Karkar. Musta mo dia? Ah, Guadalupe Karkar. Long ang tubag si mong tigmo kay butanganan og DVD tape. Gisugdan nga atras na yon. Gitapos nga mag-abante from uh, Mabet Sumalpong. There is uh, Hilin. Larina Sikihur. Biyuto. Wah, ay ah! <laughs> paghapon ba? Mga kurima. Ah! Long, good pe, magutagaan ana imutig mo, long kay, sagi nga gipalitan. Niya gikaon si Michael, uh, uh, Michael Denny. Guadalupe Carcaryapon, Megaman User, Kanga. Ah! <laughs> Murag bakhoga kanalagi. <laughs> Dako gigagi. Ayaw! Ah! Ayaw! Ah! Kuya ba daw, akong tubag kay butanganan og DVD. Nakabasa na ko ni Ganina. Ayaw ka na long akong tubag ah, kay nag ah, nagdagkot og sigarilyo inig uh, yupyo pa atras ang kayo man labay abanti na o Felix uh, ah, Bato Malaki uh, sumay purok uno sindulan tinaan city of uh, Naga Cebu ayan ni uh, pagod uh, Akong tubag ah, mo balong kay nag ah, agoy. Magpa-block maning nagtubag og dagkot si sigarilyo bay. <laughs> Ha? <laughs> Akong tubag balong kay nagdagkot ah, uh, agoy. Black ko ni ha. Mananghid na kadaan ha. Ang tubag balong. Isa man ni si Bato Malaki. Sama Bato Black taga. <laughs> Tää rumba. Aia! Aia! Sun tulkkuun kuule maltti muraa. Aia! Aia! Aga, balong. Agong tumaga. Anang imuhang digmo. Naga. Tanom og humay. Mm, gikan daw kang an. Bugo, kumusta man yan? Lo, ang tubaga kay naga. Pablock na gid siya ba? <laughs> Di, na gid pwede. Insomnesia. Ayay. Nay, misin no, di ka makontak. Unya imong motor na sa Mercury. Agoy, aga ni. Ayaw! Ah! <laughs> ah, murag, ah, murag ba na, tiyali ni. Ayaw! Ah! <laughs> Itigsan ani. Na-message ako. Oh, namingan na ba na iparking ng motor niya. Mulas din palayo kay motor niya. oh, di ka makontak. Unya imong motor na sa Mercury. Dula gido. Akong tubaga nagkaikot ko rin nga di kuryente kay gisugdan sa pag kagod inatras gitapos pabante o itok uh, itot pit o sibo og uh, <laughs> di apagyod lo ang tubag imong tigmo kay karabaw na o karabaw na nga gitauran og karusa silsa blasani mandatag barangay kauswagan manhuyod og uh, eh, akong tubag. Long kay gapintal sa atop nga sin. Gisugdan pag inatras gitapos pa paabante. A ah, Carlos uh, ah, Atohong from Poblacion. Ginatilan Cebu. Beautiful. Tohong ni Otujong. J-man nga jar. Otujong paduhong. okay, dito may gal last line pang pasiaw. Gikan daw kang lablab may na Cebu. Kini si Balong nga bata. Ah, kinis Balong nga laki og si Tikla nga bata. <laughs> Kanang Tikla? Ah, ingon baya akong pamilya no nga hulog daw ko ng langit. Mau ba? Ah. Laina po sa langit, oy. Ano man, maghulog, magbatig na hong. Ah! Ah! Laina, la, eh, langit, uy. Ano man, manghulog, mandaig batig na hong. Bantor ah! na kumi na imong namo, naong. Ayaw! Ayaw! og uh, ah, balong akong tubagting mo kay nag-atop og sin. Isugdan pa ginatira sa top og Carlos. Uh, si Carlos Tujong. Ha? So, oh, ayaw kadaghan na po da, Carlos. Og uh, ah, <laughs> balong tubag na ko anay mo ang tigmo kay. Nagtaod sin sa atop Reynold ng Bayawan City. Beautiful. Uwa ay pagyapon. Dito may gala sa tuang nasadyod ba kamo? Nasadyod ba mo mga silingan? The Last Country TV uh, eh, The Last Country uh, nag-introduce uh, The Last Country to introduce television uh, kaniadtong 1999 mao kuno may gala ang butan. Dun ako kapugngan Permiti kang giampo Inasing kasing nga Tanan ni mong gipangayo Pero nga no mang kalit kang nibiya Unsa man di ay akong dakong sala pasat ako Kawang akong kalipay Karun puro na pagmahay Nganong imo man kung giduwaan Abi na tinud-anay Unsa ang akong buhaton Asa forever nga imo ka sa kumika Imong kuyog daw akong kaila Paita perting sakita Kahinundong pa ka sa mga gisulti nila Mga nindot nga plano para unta sa ako ah Wala na ko paminawa Pero ngayon sa man ay imong gipangita Liho pa sa tako Ikaw ang akong kalipay karon puro na pagmahay Nanong imo man kung giduwaan Abin akong tinudan na ako sa imong katawa Makadungog unta ka aning kantaha Maguwat bako o dili na sa imong gugma Pero ngano mang kalit kang nibiya Unsa man na aniyan ako wala Palihog pasat ako Paskong handog na Sincerely, Ate Arlene babasin ikaw ang swerte. Swerte? Yes, from October 1 to December 15, 2025. Swerte nga mo daog og 1 million pesos sa Visayas, og 1 million pesos sa Mindanao, plus 10, 50,000 pesos consolation prizes sa Visayas, and 10, 50,000 pesos consolation prizes sa Mindanao. Simple ang imong buhaton sa inyong pagpalit og Nance product. 1. Mag-selfie ka sa butika kung diin ka nagpalit. 2. I-post sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture. At 3. I-PM ang inyong kasinatian sa paggamit sa Nance Herbal Product. Grand Draw is on December 19, 2025. Pamaskong handog ng Sincerely, Ate Arlene.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 Ang kape na may saw palmetto. Mm, ulit tayo. Mega Man Gold Coffee. Iisa ka pa sakit nga likod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit. Gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakaglamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil. Sukad kaniadto hangtod karon mabati ang tinuuray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil available sa tanang butika. Okay, balik tayo sa ligan. ah, balik tayo may gala din sa to ang pagpanagubay. Todo Todes lang by December na dayon. Hello. Ag uh, mayong uh, siya? Akong tubaglong nagsuwat og letter C. Giatras pagsugod gitapos nga pagabante. O kadung nang Escalante City, Negros Occidental. Oy, kumusta mo dia? Asa may Escalante. Og uh, di abiyod. Uh, long akong at tubag anang imuhang digmo kay nagtanom o humay sa basakan. Ayan. Way nga address di apagyod. Ah, at tubaglong gugma or gihimo og ah, gugma boy. Gagama og kulon. Gagama or gihimo og kulon. Ang ah, ngayota patras gipatuyok aron. Mulingin. lingin Felix ng Amlan Negros og uh, di uh, panyod tubaglog nag nagpatanom o gumay sa basakan Nagpatanom ha unsa ni siya nagpatanom beautiful Uap aja pon. Ayam. <laughs> Ayam. Ag, uh, Dol, ang tubag imong tigmo kay birthday na idol uh, Ali from Mabinay. Ima eh, birthday tayo. <laughs> oh, katong tulisan may gala. Tulis ni. Dul Dulit may galang bukas 45 sa ulo. Ah, pili lang. Ihatag nimo imong pitaka or ako ning on imong ulo. Ah, pili lang anang doa. Ah. Kung si Pili. Kay Pili lang ko anang doha kay pareha man ang wisod. Ayaw! Ah! Ayaw! Ah! ah, pili lang pa. Pili. Pabuta, bungka, bukol ko ng ulo or hato ng bitaka. Ah, pili lang po anang doha. Ay, pili. Olog oh, pitaka, pareha mo ng wisod. Ayaw! Ah! May pang pitaka na perisibo. Ayaw! Ang uwa, gyud. Ayaw! <laughs> Katapos ang ibilin Miguel Lascurimao numero 8. Kompleto na ha. Walter oras, salamat kay sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide. Mayang hapon, mga higala. Kini ubos yung alagad si Miss Glee Orcolio.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 O sab ang Ramstone Tire Supply dia, sa Dan Ibabaw Builderol. No, gipanag-iya ni Ramonito Batuon o Ma'am Lydia Batuon, unya giduman ang karon ni Sir Ruben Perez, no? Unya anang maligya na siya mga ligid sa sakyanan. Bulkit po ni sila ligid, no? Diya sa Ramstone Tire Supply sa Ibabaw, Belderol. Og usab akong pasalamatan po si Sir Boy Ray Pamaong og Ma'am Yan Yan Pamaong. Namaligya ni sila og yawe, kasi klasing yawe mga higala. Yawe sa sakyanan bisag unsa nga yawe.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 Apan, lisod lang gihapon hilabi na kung daghan imong balatian. Igala, ayaw pasagdi ang imong lawas. Pagtumar kada adlaw og Kalabo Plus Mangosteen Herbal Food Supplement tanang pagsulay. Kaya nimo kung healthy imong lawas. Pag-inom kada adlaw og Kalabo Plus Mangosteen Herbal Food Supplement. Puno kini sa mga essential vitamins and minerals nga ginahanglan sa imong lawas. Masaligan og siguradong ligon nimong lawas. Kalabo Plus Mangustin Herbal Food Supplement. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika. Ang Kalabo Herbal Products sa Jesser Marketing. Mapalit sa Bohol Province. The Lady of Light Trading. Paz Pharmacy. Alturas Pharmacy. The Generics Pharmacy. O sa tanang distributor sa 3X Marketing. O sa tanang butika sa inyohang dapit. Pwede po ma-door-to-door delivery. Ang mga Kalabo Herbal Products pinaagi sa Shopee. Alang sa dugang impormasyon, Pwede nga contact si Mr. Kalabo sa iyong cellphone number 0933 869 2046 Barangay sa Calabo Plus, Tanang Balatian, Todas, ginama sa Jesser Marketing. Friendlies, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Solane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Renlies. Atuha karon ang Renlies sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral ning siyudad sa Tagbilaran. Elisa Empinado, nagpuyo sa Pulumulok South, Cotabato. Sige takbo yan ko og ubo. Dry kayo ang ako ang ubo. Wala jud ko'y makuha nga plema. Lain pa jud kay nga ubo kay dire-diretso bitaw dili mo hunhong kapoy kaayo. Maluoy na gud akong bana kay dili na ko katinda og tulog. May naka-recommend sa ako, ah, gi-recommend niya sa ako ah, ang EXL Makabuhay Capsule. Sa dihang nahurot na ko ang isa kapad nakatabang jud siya sa ako ang gibati nang gawas jud ang mga plema sa ako ang ubo. Tung naay mga mga balatian nga sama sa amo ang naagian, itry ninyo ang EXL Makabuhay. Makabuhay! Paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kinsay ngalan na to, sir? Paul Mercado, di ni sir. Mutana lang ko kanang gatumar ka o DTX 500. O sir, mo na ginatumar nako kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Tumpag man, maubag po kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa sustawn. Ayo ko, may review. DTX 500 500 gina kayo nako. The kayo. Sir, DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Sapat sa lahat ang ating palay. Dapat may bigas sa bawat bahay. mula sa Department of Agriculture. Yes! Mga misis, maayong balita. Pinaka maayong balita. Sa atong pagpangluto, dili ka na magpalit og kahoy og uling ug dili na sad ang mga dagkong LPG. Ani na gyud sa Bohol ang Gaslight stove. Cute kaayo, portable pa, easy sa paggamit. Dali mo init kay Blue Flame man gamit ang LPG. Sa Gaslight na ta mga misis. Nindot ang Gaslight sir kay dali ra ka makasiga ba kay sa kanang kahoy maghuyop-huyop pa ka unya kusog ang hangin matagbaw ka og sigig haling. Mahal ang kahoy sir kaysa Gaslight ang nindot manggod sa gaslight dali ra siya masigahon kaysa kahoy. Gaslight stove for as low as 899 pesos lang. Apil na ang sachet nga LPG. Palit na karon sa gikagubtan nga gaslight stove. Ang pinaka-cute nga gas stove sa buong mundo. Gaslight stove! <laughs> Ayun no, si Dan na dati. Ang macho na ngayon! Cheers Dan! dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo. Kaya Tanduay ang tagay mo.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 Pasko! Pasko! Pagpatak ng beer Mas ramdam mo ang Pasko Maligayang beer months mula sa San Miguel Beer Drink responsibly. Hello again mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello Sir Mel! Hi sa tanan, um, nagpasalamat ko nga ani aniya karon. Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud? Permita na ay physical activities maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, the Rico believe. Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time. Walay sa payan, Cardi. Till our next kwentuhang MX3 mga ka MX3 believers. Uy Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man? Mao lagi Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon aning bataa. Ah? Paoperahan din ninyo si Junjun Mare. Dugay ra gyud mi ka plano anak Mare, pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon. Ay Mare, at tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun. Mo ba mare? Sure ka nga libre? Oo, oy, higayon na jud na ninyo mare. Salamat kayo mare ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo. ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917 795 0703 changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Medical Center Bohol. Kasaligan mo! Hey, Sita babes! It's your favorite Cebuana, Karen Sita Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no hassle. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine. Reactivate. Let's move, let's groove. Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.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 Wa pa. Naulian na ka ma? Wa pa. Nga Nanong dugay agad mawala anang sipon ma. Kung naisipon, muhina ang immunity maong dugay maulian. mag C plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton. Naulian na ka ma? Gahapon pa. Ah, kuya waoy. Basta Niosep C plus Forte. Karon na zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Niosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Shop at Altacita and join the Bingo sa Sabado Bingo Game Promo Part 2 for every cash purchase worth 1,500 pesos at Altacita Supermarket and Tenant Shop. You can get one bingo card and join the bingo game one Saturday every month on September 6, October 4, November 8, and December 20 this year. Altacita Bingo sa Sabado Bingo Game Promo Part 2 now extended so you can win more instant cash prizes worth 3,000 pesos or 5,000 pesos jackpot prize per game. Three bingo games, one Saturday every month. Three lucky winners sa 3,000 pesos o 5,000 pesos nga premio On December 20, be among the three lucky winners of Christmas grocery raid worth 5,000 pesos per game. Usa apil na sa Alta Cita. Bingo sa Sabado. Bingo game promo. Part 2, one Saturday every month on September 6, October 4, November 8, and December 20 this year. Only at Alta Cita. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH 087 Series of 2025. Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics maubitaw nga na ang TGP paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP vitamin C plus zinc para kusog ang resistensya uban sa huso nga pagkaon og exercise. O good news, kay dili lang ka makasiguro sa tambal, apil pa ka sa TGP All Out na premyo raffle promo. Basta mo palit lang kag 200 pesos worth of TGP products, chance na nimong makadaog o napag over 6 million pesos nga premyo busa, duulan ang pinakaduol na TGP store, TGP The Generics Pharmacy. Sa pagpili sa tambal, siguraduha ang kalidad, dapat TGP Generics. Sir, unsa ito pa yan eh? Kadyot lang kay sakit akong diyan ni Abdos. Sir, nadunggan ako. Stomach pain meds ra ko nuna. Ayaw basta-basta tuo. Tungod kay Kremel S Nose, inig magsakit ang tiyan ug ming hapdos ni basig hyperacidity na na pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S Nose Best. Alagang Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Common causes of water leaks, corrosion, accident accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water. More water, more life. Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre? Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an. Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay pre? Mao lagi pre. Unsaon? Narbaho man ta. Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate wala pre, magpagama pa ko. Ay sus pre, ang nga jud butang nga mo na og mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Mana ay bill o wala pero sa akong nahibalaan pre, matagbulan man jud mag-deliver og bill ang mga taga BWUI. Mapantong walay tawo imong Panimalay, nya wala pud kay mailbox nga gi-provide dili na mo balik ang mo mag-deliver. Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta ta sa matagbulan nga bill. Daghan ng mga pamaagi pre, para makihibaw ka sa imong bayronon arang bulana, pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsalig ra ka sa bill nga madawat na ay maayo pre. Nakadungog ko sa sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba? Mo ba pre? Ni-adapt din ng Bohol Water sa electronic billing. Yamat, sweet to malagi ka anak pre. Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, smart og sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung pili ka sa email ang pagpadala. Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery. Kung pili ka sa e-billing, ang buhaton ra nimo pre, magpahibalo ka sa opisina sa PWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mohatag ka sa email address nga mo padalhan nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaron. Aw na aman na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ra kay kaayo pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water Pre kay eh. dili pud mapaulahi sa trend karon. Bohol Water Nag-atim man sa patawhan Bohol Water Utilities Incorporated Tubig na to kinabuhi Upahan din in my heart. If you always here to serve you. Regis Uy, boy kulot! Gipadamgo ko ganina ba nga ako umidaog sa ACM Christmas Singing Star. Gusto ko moapil ana kay basin day matinuod. Aw, o ganahan yung ka moapil sa ICM Christmas Singing Star Boy Kulot, sayon ra na kung ikaw naa sa Panginaron nga 12 to 25 years old. Pag-record lang sa imuhang cover version of any popular Christmas song. I-save nimo sa CD or flash drive. Syempre, butangin mo pangalan, edad, address, contact number ug apilisad og 2x2 picture. Then isubmit ang imong entry sa Kiss FM. Pila man pud ang premyo ni siyan? 8 finalist ang pilion sa mga entries boy kulot. Unya, kung ikaw ang ma-champion, imo na dayon ang 10,000 pesos. Plus, gaslight stove o round trip ticket to Cebu from Supercat. Ang second prize, 5,000 pesos. Plus, gaslight stove. Ug ang third prize, 2,500 pesos. Plus, gaslight stove. Check out Gaslight Bohol FB page. Wow! Pwede mo apila na siya? Pwede pa kaayo kay ang deadline sa submission of entries karon pang December 4. So join us sa ICM Kisma Singing Star Season 21. <clears throat> sound check, sound check. Oh, naunsa ka diha boy kulot? Ga-practice na ko daan di yan para sa Kiss My Singing Star Season 21. Whenever I see boys and girls through the lantern out the tree. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Season's greetings. Kiss FM. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa balik, Welcome to the Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Bohol, sa Oras sa Duwede Worldwide, ang radio sa kitawan alas 4 size. Nagkadaiyang panghitabo, klase-klaseng reklamo, patong-patong e problema, tanang dinhi sa aksyonan sa radyo. Uban ni Ray Tutas, June Gutierrez, ug ni Ray Chan James. Aksyonan sa radyo. Aksyonan sa radyo. Aksyonan sa radyo. Aksyonan sa radyo. Aksyonan sa radyo. Igala maing hapon, adlaw karon nga biyernes. Katapos ang biyernes ning buwan sa Nobyembre, pizza by 28 na, tuig 2000. 25, kininyong boss nga igala, Ray Tutas, makiguman ganinyo sa inyong tulumanon. Og atong tulumanon, aksyonan sa radyo, sulod sa katagna, hangtod kita sa alas 5 sa hapon. Kumusta sa atong mga suki ug pinangga nga mga tigpaminaw? Dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran sa 47 ka mga lungsod sa itong binalanggang islang probinsya sa Bohol. Mga bulanon o dili bulanon sa naganayang probinsya sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Atong pagtibay usab sa atong mga tigtanaw tipaminaw sa ato og inyong tulumanon aksyonan sa radyo pinagi sa atong DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook Ato panginaot nga ang tanan na sa kahimsog sa Banglawas karong eh, panahuna. Kauban nato karong hapuna sa gihapon. Atong uh, alerto Jun Gutierrez maing hapon kanimo Jun. Yes, uh, Ray, maing hapon na ah, Ray og sa tuwang uh, partner si uh, Jim maing hapon ug sa tuwa nga mga nagsunod, kanunay sa tuwa nga tulmanon sa DYRD aksyonan sa radyo ug ilabi na gyud sa tuwa nga 15 ka mga barangay diri sa tuwa nga dakbayan sa Tagbilaran ug nga tuwa usab nga 47 ka mga lungsod sa lalawigan sa Bohol maayong hapon kayong tanan ug ilabi na gyud sa mga kasigbit nga mga probinsya diri sa lalawigan sa Bohol ug sa tibuok kalibutan maayo nga hapon maayo nga udto maayong buntag kaniyong tanan welcome sa atong tulmanon sa DYRD Aksyonan sa Radyo. Ubaniminin ninyo sa inyong tulumanon o gatong tulumanon, Aksyonan sa radyo. Nagkadai ang paghitabo, klasik-klasik reklamo, patong-patong e problema, tanang dinhi eh sa Aksyonan sa radyo. Uban ni Ray Tutas, Jun Gutierrez o ni Ray Chan James. Aksyonan sa radyo. Aksyonan sa radyo. Aksyonan sa radyo. Aksyonan sa radyo. Alang sa inyo mga reklamo, sugyot o uh, hunahuna, ipadala ka na sa atong aksyonan sa radio hotline number 0947-870-1262. Pwede sab sa atong 0998-954-3778 o baka sa atong 0964-932-6383. Uh, uh Pwede sab sa 0952 558 o mahimong itawag ka na sa itong mga landline sa 411-31-00235-3353. Pwede sab sa 5103092 o baka sa atong 50100 double seven o sa atong Viber 092184 uh, ah, 84573. Ah, ah, Sama sa Gyapon John, atong pagpasalamat sa atong labaw nga magagahom sa grasya sa kinabuhi, taliwa sa atong mga nasinati nga mga problema matag adlaw. Yes, uh, tinuod ko na rin, no? Dako tag pasalamat sa atong labaw nga mga gahom nga malinawon ang atuwa nga dapit. Ay labi na gyud sa atuwa nga mga kasigbit no sa atuwa nga mga kanunsuran nga watay na dungog ang mga dagkong hitabo. Apan sa atuwa nga gihimo karon nga panahona o kanang uh, orasa sa DYRD aksyonan sa radyo hinghatag puni og pagtagad pagdawat ani nga mga reklamo karon sa atuwa nga City Road tungod kani nagkatag na sad ug nagalatagaw na usab nga tuang mga iro nga may usa ka delikado sa tuang mga motorista gani ato naging adlaw kuwa ko masayop usa ka tinun-an usa ka babay namo mo in town sa tungod sa iyang gidang motorsiklo kay nakadasmag og iro mao na nga tuwa karon nga isibutanan karon are atong panawagon ang mga na may mga barangay diha nga maoy ilang gitagaan nato gihatod sa atong tanan sa DYRD aksyonan aron tagaan nato pagtagan og tawagan nato ang atong mga barangay opisyal kini problema sa ero mga higala dili lang uh, dinhi sa atong dakbayan sa tagbilaran kun dili halos ni sa tanang uh, lungsod sa atong lalawigan sa Bohol uh, sa bisan nasa kamuadto mga higala labi na sa mga national roads mga higala nga mo'y kanunay na uh, maagian na ang mga iro mga higala nga gipasagdan ra taon sa mga uh, tag-iya mga higala o kumakadisgrasya na dili na mangangkon uh, mga kaigsunan nga sila mo itag sa iro mo na dakong problema dakong hagit no challenge mga higala sa atong uh, mga local government units apil na po no sa mga barangay LGU uh, mga kaigsunan. Pero ang ipuntarya sa reklamo mga higala ang uh, ah, dini sa atong Dakbayan Tagbilaran ang uh, diha sa Barangay Buol Mansasa og sa uh, Barangay uh, Dampas sa uh, uh, mga higala og uh, sa poblasyon tres dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran mga higala tungod kay nagpabilin paghihapon ang problema sa ero nga mao'y kanunay uh, madungog ug madawat nato nga reklamo gikan sa ato mga uh, kaigsuunan uh, mga uh, higala no atong gi uh, karon ang uh, kapitan diya sa uh, barangay Dampas si Kapitan Marlon Marlo Anyana uh, mga kaigsuunan ang first termer nga barangay captain diha sa barangay Dampas mga higala uh, ang uh, kining uh, reklamo uh, mga kaigsuunan no? Uh, sa mga lumalabay sa mga motorista kasagaran gud ani motorista kay mooy yes. bigit jon sa mga disgrasya dili pagud uh, dugay na to nakataho diha sa kanmaya diyo sa bayan nakadasmak tog iro katong usa ka motor na adabe sa motorsiklo na paghuman dasmag niya og iro eh, nagpahilo na in town siya kay murong mulingkod gid dasmagan hinog motor Pagka... Manang uh, ah, kanusaka uh, ah, sa mga tagiya diya, no? Kanusa man ninyo hipuso nin taon na iyo mo panghasol sa uban no nga uh, tarong in taon mga higala. Di man pod tuod tanan no nga mga uh, dog uh, owner mga higala, mga pet owner, uh, mga kaigsunan no nga uh, na po uban nga responsable gyud pod. Yes, no, nasayon mm. sila sa ilang uh, kining responsibilidad sa pagpamuhi o iro mga higala pero kining uban no kining uban mga kaigsunan nga way paki way paki ngadto to sayang silingan way paki sa mga tao nga lumalabay kay pasagdan na ng ilo ng inyong iro no mga kaigsunan nasa atong pikas linya ang kapitan sa barangay Dampas. Dampas mga higala si Kapitan Marlo Anyana. Kapitan Marlo, Sir, may hapon kanimo. Ah, may hapon, Sir John. Yes, uh, Kapitan, Ray Tutas ni kauban ako si Jun Gutierrez sa atong aksyonan sa radio uh, ah, Cup no diha sa imong barangay napuntarya sa uh, kining reklamo bahin og uh, iro na pud cup kay bawta nga ang inyong barangay do na man jud poy gihimo no pero uh, gibalikan og reklamo ang uh, imong barangay nga dunay iro uh, mga saag kapitan uh, unsay dugang kining uh, lakang nato kap sa kampanya okay. nato ani uh, sir uh, sir uh, sir John kanang mayong hapon okay uh, mayong hapon gikan na di gi-interview ko niyo ato mga sa tong aman mm. uh, <clears throat> karon pa namo ma bago pa lang gid nga nabakunahan ang among uh, bakunan ng among mga catchers. Mm. Yeah, <clears throat> okay na sila, pwede na sila manakop mga il. Mm. Okay. Multicab sa barangay, amo puto siguro og uh, sa Monday, amo pa siguro tong patawuran og ang yang upat ka window niya, mm. amo tong patawuran og kanang cellmating para nga inyan sod sa iro nga dinak pandili makagawat. At ah, okay. na siguro makasugod na ni, makatabang na ni sa uh, Tagilaran City uh, Veterinary Office sa pagpanakop sa mga iro kay dili man kaya og sila ra gyud ang manakop o dili na mo tabangan sa barangay. Okay. Uh, okay kap kanang uh, ang ato lang unang i-target ani kap no kay kato sa Dampas uh, City Kandait padung sa Buol katong nay katinunan makita man nato sa video no. Uh, naa diya diha dapita ang namo mo in tong tinunan. May tema maunan oh. na hipos ng mga iro diha o ta tibok dampas man sana mga reklamo tibok dampas sana mga purok man ay daghang kay mga iro binuhian mo man nga panahon sa among purok meeting uh, barangay assembly o panamog yung gihangyo ang mga katawhan nga ang mga iro nila nga binuhian dapon nila ilang hiktan or ilang isud tatangkal para nga dili makadisgrasya sa mga motorista dapat ayon gid niya na og hangyo sa mga katawhan sir sa ato pa inig nanay nanay inyo madakpan ko mag-operate na magkaroon sa semana asa in over ninyong iro Uh, doon na na ni sir, doon na nami dugke sir, nga gihatag sa Good. city government na nadiri sa dool Report sa Central Imaret. At doon na mo ibutang um, mga dinakpan niya iro niya mga uh, kada simana among ipakuha na mo request ni sa uh, Cabo Office nga ipakuha ang mga iro nga dinakpan. Ang mukuha ang taga ang mukuha ang taga city. Ang taga city ang mukuha kay mo naman ay sabot na mo kay uh, sila man pod ang mga tao nila mo po among gipatrain sa among mga dog catcher sa barangay. Padalitan ka og nay tag-iya iro ka sundon niya diha sa inyong kwaon. Unsa may ang mga posiso buhaton ani nga kinahanglan gid na buyan? Ah, uh, siguro ang city ana na naman siguro sila balaod ana nga uh, lokaton nila ang ilang iro na may bayad na sir mo ato sa siguro sila sa city treasurer's office mm. uh, ah, mubayad uh, ah, aya pa siguro nila malukat ang maong iro kay mo man gibuhat nila karon dito sa Cabo ang office ang problema, kung inang lokaton, kasi mula tagaw na po ng mga iruwa. Ah, siguro, na siguro po limit ah, na sir, pila ka weeks, hindi nila malukat, na siguro po ah, na, na siguro po sunod nga buhaton na sa city, kung tayangan nila buhaton. Okay, ako kay hatag ni uh, partner rito ta uh, Kap, no? Salamat kayo. Kap Marlo, no, sa panahon nga uh, manakop mo, uh, kinahanglan gyud nga naa ang taga uh, Agriculture Office, City Agriculture? uh, wala, kasabot na mo, sir. Uh, ah, kami ra sa barangay, ang among mga dugkatsers, amo nang gituin, ang among mga barangay sa anod. Mm. Kung napoy mga barangay official nga makalugar sa pagkuyog, mas labing maayo. Mm. Pero Bitaw. kung sila, panahon sa ilang duty, mm. uh, panahon sa duty nila sa gabi, mo na sila, ma- manakop na sila. Mm-mm. Sa panahon nga kana bang manakop mo kapitan no, uh, identified man yun ninyo ang lugar sa inyong barangay, nga naagyo dia mga stray dogs no uh, sa inyong assessment uh, ah, nakunhuran ba gyud like uh, kanang dapita wa na gyud diha for how many months uh, sa sunod wa na pod uh, sa assessment ninyo kap do na ba uh, reduction sir, I... sa mga kanang stray dogs nga anang lugar uh, naa sa kinauna naa sa sunod ninyong panakop wa na di ay Ah, may tabo gina nga pag ana ning wanan dapita uh, ah, walay mga hero nga uh, lakaw-lakaw kasuroy-suroy mm. uh, muna mo balin sa lakot sa laing mga puro kay di man mo siguro nga kanang mga hero ay balik mo na diha sa matimingan lang sir sa matimingan lang uh, ah. sa matimingan uh, lang panahon sa pag-operasyon uh, dakop sa mga hero ang timingan lang na di aga lakaw-lakaw sila. Pero doon na gyud mga lugar sa inyo nga wa gyud stray dogs sa milabay mga bulan gyud, wa gyud. Na ah, di gina mawagdan sir, na gina bisan asa man siguro na amang gina siya. Kung lagi na yung mga nanagiyagiro nga pasagdan lang nila ilang buhian, muna magkadisgrasya. Ang uban po na sir, wala na po mga tagiya sir. Ang ah, na na, na uban, ay mga tagiya pero mga binuhian. Akap, ang sa ako lang na obserbar ko kap no kaning angat sa mga alas 6 o alas 7 sa gabi eh, anha gyud nagtapok ang mga iro nga banabana ni mga po ka iro naa sa mga mga mga mga kapsat mga basura pita padung sa buol boundary gina na magabot boundary na diha nagtapok ang daghan kayo katong mga residual bitaw nga mga basura diha nga nasa kilid-kilid Ah, uh, posible sir na ang daghan diha kay pasig na po yung mga anda ka makaon nila. Mao gina, mao gina una nga matarget basta makita ng mga iruwa naa sa mga alas alas 6 to alas 7 gabi. Jadi, ana siguro anang Ramon Inerio o dapit anang Kapaya Street. Mm, kanang gingon mo sir. Mm, diya dapit. Kapaya Street oh. Uh, ah, sige ah. sir, kay batin pohon mo. Uh, ah, next week, makasugod ng may pagmanakot sero. Kay kompleto naman niya sa mga gamit. Oh, so identified ni ninyong uh, mga tagiyakap nga gipangbuhian tong ilang mga ero. <clears throat> ah, na po'y panagsasal nga naibawa na mo gisay mga tagiya pero maulagi na nga di mo lagi mo angkon o makadisgrasya na wala may mo angkon mga matay na di na manghipos pero na mo angkon ah, kami sa barangay po <laughs> ang mohipos still na na na sir uh, ah, na yung hmm. katagaran o kami kaila sir kana mga wala mga tagiya ngayon mga latagaw na sir Dewa na, na po mo mga claim pod pero malagi o may mo angkon na po dana kay makadisgrasya na uh, problema man sila Mm. Asa ka tadapit nagkuwang kap o do na bay pagkuwang ang atong barangay nga uh, may ka humana ning pumaong problema ha na nailhan ang mga tag-iya unya uh, ah, sa sunod balik gyapon tong mga kuan mga latagaw ng mga ero uh, unsa pa kay dugang yon nga kining uh, intervention ninyo ana action ninyo uh, ang una gyud ana no uh, dugay ra man gid niya na nga pagpaybaw sa mga katawan nga ipuson ang ilang mga iro antud karon mo gina masulbad problema ang ah. ah, kana siguro dakop sana mo ginay dakop uh, yun number one nga makasulbad sa problema kay ang city government karon sige man silang dakop ang mga iro tabangan po na mo sa barangay sa Dampas basin no mo gamay-gamay na na sir nga maganya mabilin mm. dili na gidaghan mao na importante gyud Mm, ang importante gyud is ang tinabangay gyud between sa city government tinabangay at, oh. at sa mga katawhan mga katawhan pud sir motabang po sila kay uh, kanang mga naipawanog kisin mga taga. Okay. Sige, Kapitan uh, Marlo, salamat kayo onya uh, ah, kanunay lang gyapon gab no kay uh, kining problema sa ero no uh, ang importante dili lang yun ta mapulaan og uh, kining pahibaw pahimangno ngadto sa mga na, namuhig mga ero no kay uh, sa pamasin ra nga kining uh, mga tagiya makaamguro gud gihapon Oo, oh, inya karon sir sige na ni ana sir kanang ibaw ana mo kasi mga tagiya mo na ngaton sa ilang bay. Kamayo. Ang kinangangyo na tagiya nga ipahipos. Amo nganyon sila nga ipahipos kay kung di kinlay poson ah maabot ang panahon nga madakop gina namo. Mm. Very good. Masig mm. makamgura po na puhon ka og uh, sila na ma tungdan nga madisgrasya. Ah, uh, mao. Basin ana ra panahon nga makaamgura pod. Oo. Uh. Ah. Ah, Kapitan Marlo, salamat kayo sa panahon paghatag og oras dinhi sa atong tulumanon sa aksyonan sa radyo, sir. Okay, sir. Salamat po, sir. Nagkadaiyang panghitabo, Classic, klaseng reklamo, patong-patong e problema, tanang dinhi sa aksyonan sa radyo. Uban ni Ray Tutas, Jun Gutierrez ug ni Ray Chan James. Aksyonan sa radyo. Aksyonan sa radyo. Sa radyo. Sa radyo. Morning ka punay balik-balik ko na to John nga mm. kining uh, ayaw ninyo pabuta kato mga namuhig iro nga inyo rang ipasagdan o niya moabot ang panahon nga kamuray uh, masumbalikan ba? Mahitabo. Oh, ayha pa ma ayha pa maka-realize agoy. Unta di, di, nga no, di mahitabo. Di mayo. Unta mm. di mahitabo no. Oh. oh kay uh, simple ra maguna no. Simple ra kayo hipuson ra ano na tiktan ang inyong iro no. Wa moy tangkal dia. Dihiktan. Dili Ato, kay pasuroy-suroyon itong kalsada o niya makadisgrasya ha. Ah, limod to the max na. Nga <laughs> sila'y tagiya. Ma'am, nato lang giawhag do sa mga barangay no. Di sa Dampas at sa nakadungog sa tuwa nga Sibya. Ang mga mga dog owner gyud o kita gyud mismo una ang disiplina sa tuwa mga iro o kita gyud mo una nga mo tuman sa balaod. Mm. Tabangin ninyo ang mga barangay no kay pilar good boy barangay personnel. <laughs> Gamay gamay ra. kayo unya tanang uh, dili tanang mga barangay personnel nga manakop no kay training on pa ma Di man magpataka, no? Oh, di man na magpataka kay ang ah, patakaan ni hamag tong iro na umanta kay ba sa behavior pud sa iro. No, kinanglan man na nga bansayon pa, ilhon pa nimong behavior sa iro, dusa ka mag uh, dakop ara. No, uh, mga higala, mo nang uh, dili na to pasagdan kay ang matag usa no sa usa ka komunidad dunay uh, kakuhan dunay responsibilidad. Mm, tinuod ano, ka. Uh, tabang mm. sa lugar nga iyang gipuy-an uh, mga higala, no? Ah uh, kana bang magpakabana ba? Magpakabana ka sa imong silingan, no? Uh, dili ka magpakabana sa Marites, mga higala. Naagi oh. dagan no kanay nga kanay ato untang uh, may nabi ron ang uh, barangay uh, kagawad di buol nga si kagawad uh, Isabel Ringka mm. kay mao man iyang komite na pagkaron na ni sa uh, pag napa sa Gilakaw no mahatag sa nambe kay naapil magud ang barangay Buol konfirmado gyud nga ang katong na aksidente taga habitato to nakadasmak tog iro diha mm. sa boundary nga bahin sa Dampas ug sa Buol mao na nga di na to pabuton kay daghan naay nabalik pud nga tiil taga habitat gyapon mga uh, eh, driver to utaon dat empleyado to nabali intayon tiil to nakaligis pug iro mao na nga atong tagaan og atensyon ang ato ang barangay Buol led to kapitan Ibaw o siya komite nga kani si kagawad isa, uh, Isabel Isabela Ringka mao nay komite sa aning ah, kabahin aning ah, mga iro Okay mga higala no nagatod sa tong tag na alas 4:24 na arew na ta sa topikas lawak alang sa mga pahinumdum. Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, dep-ed, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive. Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ngipon wa gyud katulog. Dili po ta pataka basta-basta pa inom og tambal. Wa ko gimo, ako lang gibuhat tikuha ko og cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus Unya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha diha dahil pila ka minuto kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat. Makabuhay paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagkadai Nagkadaiyang panghitabo, Classic, classic reklamo, patong-patong e problema, tanang dinhi sa aksyonan sa radyo. Uban ni Ray Tutas, Jun Gutierrez ug ni Ray Chan James. Aksyonan sa radyo. Aksyonan sa radyo. Sa radyo. Sa radyo. Balik ta manghigala sa atong uh, tulumanon og inyong tulumanon aksyonan sa radyo na sa atong tag na alas 4:27 ah, na sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon mga higala nagisgot gyapon ta para gyapon ta nga nagisgot uh, bahin og mga stray dogs ang stray dogs nga uh, halos kada adlaw problema ni sa atong mga barangay mga kaigsunan og uh, maabdan tag uh, pro, uh, reklamo dinhi sa atong uh, tulumanon mga higala badangatan tag uh, mga text klamo jon Yes, uh, ah, tinuod gina kay mao man ato ang turma na mao ni ato ang ah, serbisyo ni ato ang ah, DWRD aksyon sa radyo sa pagtagad sa inyo mga problema. Karon ato na usab nga makontak ang ato ang uh, uh, oh, si kapitan sa Mansasa no? Okay no, kay kining uh, uh, balaod og iro mga kaigsuna no sa Republic Act 9482 mga igala o ang Anti-Rabies Act of uh, 2007 mga igala, anak providing for the control and elimination of human and animal rabies, prescribing penalties for violation thereof, and appropriating funds therefore. Uh, mga higala, no? Ga-involved dig uh, ah, mga nagkaday ngayon siya sa gobyerno, DepEd, DILG, LGU, DA, no? Department of Agriculture, mga kaigsunan, doon na ni sila mga papel nga kining uh, tahas ane, no? uh, mga higala no uh, atong isgutan na onya na sa tupikas linya mga kaigsunan ang kapitan sa Barangay Mansasa ang abdi kayo nga kapitan sa Barangay Mansasa no uh, dako kay improvement niyang barangay si Kapitan Arvin Visara Kap Arvin may hapon kanimo sir Hello wa, wa ma Yes sir Yes Kapitan Arvin uh, may hapon nimo si Ray Tutas Kap o si John Gutierrez Naputol-putol, no? Ah, ah, ato i-plaster na. Mawa, maputol-putol signal kap, no? Kanay, kanay. Okay ra? Oh, ah, okay ra? Oh, kanay. Ah, kara, okay na kap. Okay. Okay, may hapon nimo kap Arvin. Ah, uh, yes sir, mayong hapon no si Ray o ni Sir John, mayong hapon ninyo. May hapon, may hapon. Sa mga Yes, Kap, no? Ah, sir, talaga, sir. Yes. Kap, ang imong barangay, no, uh, nasayod ta, no, nga kining dunagin mo'y gihimo, no, nga kampanya, batok ani mga uh, rabies, no, labi na sa mga stray dogs. Pero nabalik ang uh, reklamo, Kap, kay napagihapoy mga stray dogs, Kapitan. Uh, unsay mga dugang uh, action, Kap, intervention sa atong barangay nga mabagtang yun, eh? Ah, uh, una, sir, eh, no uh, wag yun ta muundang no sa kampanya na to bato ka ang pag uh, kampanya to sa mga stray dogs gani uh, bago lang no nang uh, nahuman katong pagpangatli o pag uh, pagpanguha no sa mga stray dogs gani do na pud tay dugang schedule karong uh, uh, sunod semana no nga uh, schedule nato sa atong barangay uh, gikan sa City Vet nga manguha sila og mga stray dogs Unya, ang ato lang unta po dani, uh, kami po sa barangay, wa man gid po mi magkuwang, pero ang amo lang gid po nga mga pagangyo no sa mga katawhan na to no sa barangay bansa sa nga unta mo cooperate lang unta po sila kay lagi di gid po taw na mo gid ni makayo og amo-amo ra no nga kabahin mm. aning stay dog. Mm. Uh, kay ba may gagangyo nang reklamo o ginaot unta pod nga kaning uban nga nang reklamo uh, responsable pod sila no kay basin pag usa sa pod sila sa mga nahimong problema aning atong ah, uh, ah, problema sa kay dogs. Okay. Okay, Kap. Uh, kaning uh, dapat ano atong nakita, Kap, no? Sa side ng kita nga uh, gihimo ana sa mga iro patungod na ng mga tuang mga residente nga namuhi kining dapat bitaw gikan kay po ato ibalik desire padung sa may Ace Hospital padung dito sa may uh, kaning uh, sitio katayngan no dia katayngan naa dia amang iro panggawas panahon aning magabi ah uh, yes sir no na identify na na nato unya uh, by next week uh, ana na ta mo concentrate ana katong pagpanguha sa iro nan dapita Ah, okay. Sa ato pa, uh, ah, nananamoy, pareha sa, mo sa kinang nga, may una po nga, mamanakop pa ni ka, o na ang taga City Bet mo assist man nato sir anang pagpanguha sa mga iro nga assistant po na sa atuang mga tinubyana po nato sa barangay nga nakasign na. Ah, okay, very good, no? Sa ato pa kaning hitabo karon ma, ma, ma, maginaota nga karong mga sunod semana na nagay makita na to nga aksyon no, nga makita na to kay mga iro kay gahi pa mga upra buyag kana mga namuhi ng national uh, ah, provincial road nga klaro na mga ng ilang iro di sila kabadlong bitaw sir no uh, kami bitaw pod na problema gid pod niya na unya usa pod ni sa nahaso lagi ana uro mo lagi um muna muna pod natong paningkamot unya kani pong uba no purya lang pod sa mga nagitinarong uh, ah, nga unta mo lagi dapat unta responsible sila silang pagpamuhi gani uh, ah, kaning ato ang usa sa mga covered court ato sa mansasa grabe gyud kayo ang mga ugaw zero diyan dapita kada adlaw gyud nighinlo na to pag ugma na na pod kidagang gyud iro anang dapita mo nang uh, gamiton ako og inyo kong tugutan sir no sa manawagan ko diyan dapita no sa mga residente Mm. Na unta nung uh, ang ilang mangiro diyan dapita, ilang tang pagahuktan unta og di gid makaya tanawag lang sa barangay kay tong tabangan nga ma-pick up na to ang inyong mga hero. Do, do na ba sa inyo mga uh, panahon nga magdakop ah, uh, mga hero uh, ah, Kapitan Arvin no? Uh, ma-identify man gyud ninyo ng lugar nga kaning lugar ra mao gyud ni ang dagang hero, dagang stray dogs no. Sa sunod nga mga uh, pagpanakop ninyo uh, sa assessment ninyo na-reduce ba gyud o nawa dihang dapita o gapabilin anang dapita kap? Uh, actually na kon kuan gyud gyud po na siya si Ray pero mo lagi kanang og dili gyud pud bantayan na uban na napoy mga itoy dagan maglakaw-lakaw. Oh. So nang anak So mo lagi nang dapat unta kanipong mga katawan lagi unta nato nga mo cooperate lagi unta pod pero sige lang si Reno kay by next year um, ato naman sa gingon ako ato mga previous nga interview mm. magdugtaging naman ta so ato na gining mahibawan o kinsa nang nay mga ero niya kaning uban pick upo nang dito na to uh, ning walay tag uh, ah, Jerry importante gyud na kanang dugtaging o niya uh, katong gihimo sa atong uh, syudad sa Tagbilaran sa atong city government nga microchipping kay uh, di na gyud ka ikyas ba ang tagiya di na kalimod uh, kap bitaw kay aron na nagyoy record ba niya mm. ma-identify na din nato kung kinsa gyud tag-iya ng maong iro. Okay, uh, importante ka juna kay uh, kinilaging uh, limod to the max bitaw makadisgrasya na, makapaak na, uh, tago-tago ng resulta gyud. Uh, mao tinod gyud na si Reno niya uh, laki pud tanom konsensya pud ta kay kining kita mo yaman sa barangay niya dunay si Bakoy madisgrasya. Mm. Unya uh, nga na lagi ayo uh, lang og maokay ra ang problema na to og kining magrabi-grabihan ba. So makonsensya po ta ginaut-on ta pod no nga kaning mga namuhi ani pod aning iro nga moy nakadisgrasya nga unta pod makonsensya unta pod sila aning mga katawhan pod nga ni mga motorista na to, nga madisgrasya sa Bakuhay. Pilay dog population na to sa Barangay Cap. Ah, uh, sir, tama din. Pilay pilay dog population nato uh, ah, naman namay ato mga records gyud during uh, sa ah, mga vaccination, uh, pagkatli. Uh, sa Europe. Actually, Sereno, ang magpabaksin po, di ko ningon og daghan kay maglimit raman pud karon. Ah. So atong last murag more or less day 100 to ka mga owners nga diha. Pod oh niya ato lang, kinakarong latest lang galimit rami ato og 50 mm. tungod pud sa tambal nga kaning kani man kung hinapos na sa tuig ang mga tambal pod uh, minus-minus na, so Min- makuwat na po tawag next budget by next year na oh, po. na So mga, ti- mga tilok ko na ba, so mo to naglimit rata og mga 50 to ka mga iro niya asa sa mga iring. Ah. Ah, kapila man mo mag ah, vaccination ah sud sa katuig. Sa karon tuiga sa Barangay Bansasa murag kaduhamin aw more than twice man siguro sir na murag ah. nakalimot na ko kay kuan man ang pagpangapon mo'y kaduha karon tuiga pero Pagpangapon. ang vaccination mura og o murag kanaghan siya ang vaccination mm. dili na na ko ka recall og pila oh, so, importante ning mas, mas mm. ang vaccination nato ah. ang kapon mo ay twice lang Oh, pare kanang duha uh, pareho man ang importante no kay og uh, vaccination ari ta magisgot og uh, ah, paak sa ero uh, kining kapon importante pare pud ni kay para pud nga di pud managhan pud ni mga ero kap no tinuod oh, di mo daghan ilang population kay uh, malagi di bantayan niya sa usa ka female dog ilago na kinaminusan na na lima mm o sa eh, panahon nga mga anak uh, kana kinaminusan na ng lima no unya so, um, uh, ang problema magudana kay uh, labi nag mga amigo ba well ila man ang katungod pero nay mangayo unya ang hatagan di pud gabaw mo mo atiman Oh, mao lagi pud na. Oh, Pasapasa na ba? Di na gudong tapod kaya pang hatag na ng tower ipa-adapt ba nila ang ilang mga ero or og dili gyud makaya nila ilang lang yung pakapnan. Mm. Niya hiktan lang nila o ilabang kalon Oo. Uh-uh. Ah, Sige, Kapitan Arvin, salamat kay Kap o uh, ah, may hapon nimo paghatag uh, panahon sa atong uh, tulumanon sa aksyonan sa radio, sir. Dagang salamat usab si Ray o si John. Maayong hapon. May, may hapon, hapon, sir ang panghitabo, klase-klaseng reklamo, patong-patong e problema, tanang dinhi sa aksyonan sa radyo. Uban ni Ray Tutas, Jun Gutierrez ug ni Ray Chan James. Aksyonan sa radyo. Aksyonan sa radyo. Sa radyo. Sa radyo. Parihag uh, mga panawagan ato mga barangay officials Jun. Yes. No, ngadto sa mga nanag-iya og iro. Mm kay dapat gud ang uh, dapat yun lagi at ah, sakto gyud kayo no di na to pabuton gyud ang uh, pila rin taon ang uh, mga purses sa atong barangay kita mismo ang mga tag-iya og maonay sa maona nga uh, maonay usa nga atuang taga pagtagad kay kaning atuang mga iro depende gina nato nga nagbuhi kini ako nagbuhi nang iro na bra mo kog maluoy kog ako nga ikulong oh. patungod oh. lagi nga naay mga balaod ako nagigigam-an og kamalig sa likod sa akong balay mm. mao na nga ako pa yawag no sa ato ang uh, habitat village uh, ah, daghamatag mga iro diya mga home, uh, ah, mga homeowner uh, palihog laputa no nalabi na sa mga main na uh, road nga ato nakita palihog lang no nga ayo paabuta nga naay masimbako nga mug wild kay nakadasmag og iro diha sa tuang nga uh, atubangan sa tuang gipuyan. Oh, unya atong ipadayon to ga hisgot jo no. Ah, mga higala no, ah, samtang nga kontak mga higala sa kapitan diya sa Barangay Buol. Si Kapitan Jewel Ibaw. Oh, Kapitan Jewel unya ang uh, motingog. Ah, mao siya na. Ah, si Kapitan Jewel Ibaw mga higala. Hmm. No, nasa atong linya ang kapitan sa Barangay Buol. Uh, dinhi sa atong dakbayan sa Bilaran, Kapitan Joel Ibaw. Kap Joel, maayong hapon ganimo, sir. Ah, uh, maayong hapon, sir. Uh, yes, uh, Ray Tutas, ni Kap. Don Gutierrez sa yeah. Salamat Kap, no. Ah, paghatag og oras sa atong uh, tulumanon sa aksyonan sa radyo. No. Ang imong barangay Buol uh, Kapitan Joel no usa sa mga gireklamo nga uh, nagpabilin ang uh, mga laag nga mga iro diya sa imong barangay unsay dugang uh, action nato kap intervention nga maminus minusan man lang o mawagtang gyud ang mga stray dogs kapitan So mayong buntag ay ah, mayong palit lo sa ato ang Paminaw sa DWRD So inol gyud lang nga naa gyud ang presensya sa iro sa ato ang barangay. Oh. So namay uban po nga atong katawan nga drug lover. Pero Oo. Oh. walila ang, ila- ang ilang responsibility sa pero walila uh, ah, walila ipakita. So ilahang gi pangbuhian ang ilang iro. So mo na ay nakaingon nga daghan daghan na pod. So ang atuang di mo na uh, fair off Oo, oo, oo. sa Barangay Ball, natay kuan by purok na dog vaccine, vaccination and Pagkapalit sa na natay, dog katsig or impounding sa mga stray dogs na galatagaw ni ato ang kadalanan sa Barangay Bohol. So, ang okay. Ipanghinusgan yun na namo sa council tungod kay ang um, iro o kay makaangin jog disgrasya sa atong katawan, kaligsan or makapaat. O, so, ba intervention po nga nakuha na, na, na, na, na, na, na mo sa amuang barangay, na sige tag request og dog impounding mm. o, uh, ah, dog casting sa mga puro-puro o gatag itong daghan nga iro kay maka uh, ang Manila uh, alimahe ang ilang iro ang kuan ani kap no nana ko idugang na kung ikuan man kap katig agi man ko ning dana kada bitong boundary nato nga bakit dito bitaw na aksidente ang usa ka tinun-an nga taga habitat ato naging adlaw Diha ni nahitabo sa tuang side yun no, nasol sa barangay Buol. Ana bitawng nay ni mga mga ritual kata mga ritual bitaw nga mga ritual bitaw nga mga basura nay daghang iro diha nga mapuo na kabuok. Manggawas na mga alas 6 sa gabi hapon, agabi, ah, hanto sa alas 7 magtapok na sila. Uh, oh, uh, pero sila Sir uh, John kay pagpangilo na mo diha na may load clearing na mo matag Sabado di ami anang distrita. Oh. So nakita yun na mo ang iro nga dagat karang mo na ikid nama yung mga basura nga ipang labay niya apo na sila mo katag sa basura ata kalang karang mga kanos nga mga Mahalagay? Mm. pagkaon. Oo. Mura ilang pag, pagkaon. Na, so, usa may plano ani ka? Pero nagakuha tag duha na, mao lagi na o magkakuha na, malagan itong ubad. So, okay. tuwa rin, nakuha na ito, ah, na napitan. Okay, oh, kana, oh, na, na, na, ato mga nakita na, bago mga nga video na mao na nga tagaan atong solusyon aron di na magtapok ng mga iro diha kay sayod man ta nga way nagbuhi barag latagaw nga mga iro tungod anang gingon uh, uh, ah, ng mga ah. nga nay pagkaon nga mga basura oh uh, tinon na John tinon John na eh ato ra po ning ikuanon bismo aning habitat village purok otso na no Porkotso. Oh, kana Habitat Village ato la pong uh, ah, Yahuago no. Kay taga diha man kita mismo makakita man ta mismo pamalag na kung atong badlungon basta po layinon tagsabot mao na ato lang siguro po ning ibase sa tuwa nga formal sa atong barangay o sa atong homeowner nga unta panghipuso na ilahang mga ero. Ah. Uh, uh, yes, yes, God. Ato lang ipabot sa mga katawan niya sa mga kulukutso o sa uban pang kasikbit dampas bambiri dampas naman ang napita ka i-aware yun aware na to kamahin sa mga pagpamuhi giro nga dili na pasagda ng ilang iro dapat po anay ka po gikan sa kataingan padung ato na sa smoke padulong sa simbahan na naapo dagang iro o kanang inig aksuksakan nimo sa bitat pod entrada sa ah, atong kason ah uh, sige sir sige sir atong aksyon na o mag-request yung giapunta sa City of Dog Impounding. Mm. Kapitan na uh, Jewel, uh, nanabay na sampulan ah. uh, sa Barangay Cup no nga nailhan ninyo ang tag-iya o nya inyong giwarningan no inyong gibadlong inyong gipahimangnuan nga ay puso na lang mga ero pero uh, gaig o gihapon wa gihapon mo to sa inyong uh, pahimangno nanabay ba inyong nasampulan nga nasilutan na Oh, ah, yun sir. Ay ah, nga na lagi ka, tawan mo ta. Wagi ah. nga nuna. So, misulong po siya sa itong hangyo sa sa huktan ang iyang iro. Oh, alabi na sa kandeng, napoy kandeng nga rin sa atuang <laughs> ah. ball nga gibuyan po. So, ato lang iyang ang tagiya sa pautan. So, in sunong po na tagiya John sa maong kanding o ang iro nga tuang na Very good. Na, Very good. mm. Ah, ah, ah, mas mayo kay misunod. Uh, mas mayo kay mi uh, yes. sunod no sa inyong uh, warning uh, kapitan no. So mas mayo tag uh, ingunana uh, pod ang ingunana pod ang uban nga mga uh, dog owner no nga once nga badlungon no once nga tambagan no kay mao na tawhanon man ta ipagi man na muna natog uh, diplomasya pod no uh, istorya uh, una ah. do sa uh, i-implement at least nga sunod kapitan ah uh, mao gyud ato ang unang call sa taxon partay nga nana nga ilambigit tong ato mga katawhan mm. Kapitan Jewel, salamat kayo sa pagkataw panahon uh, dinhi sa atong tulumanon sa aksyonan sa radyo, sir. Uh, salamat, Sir John. Okay, maraming salamat. Nagkadaiyang panghitabo, klase-klaseng reklamo, patong-patong e problema, tanang dinhi sa aksyonan sa radyo. Uban ni Ray Tutas, June Gutierrez o ni Ray Chan James. Aksyonan sa radyo. Aksyonan sa radyo. Sa radyo. Alas 4.46 ang atong gatag na mga higala dinhi sa atong pagpinanguban sa inyong tulumanon o gatong tulumanon aksyon na sa radyo o niya atong gibasa-basa ni Ginagmay John ang hmm. uh, ah, Anti-Rabies uh, ah, Act of uh, ah, 2007 mga higala no daghang mga government uh, national agency ang involved ani ani mao nga uh, kampanya ha o niya uh, bahin og uh, iro mga higala no uh, o niya dunay mga responsibilidad uh, sa mga local government uh, units no uh, unta uh, basa-basahon po ni eh no sa ato mga official sa mga igala no uh, sama pananglitan aning uh, ah, do naman dai responsibilidad ang Department of Education ani mm-hmm. uh, John no onya og imong basahon ning uh, responsibility mga igala ah kining sa uh, DepEd no up uh, gibutang dinhi strengthening rabies education program through school health teaching curriculum mm. pero mani mahitabo in taon oy no uh, ah, assist in dog mass immunization campaigns in the community. Oh, uh, na may uban nga kining ga immunization sa mga iro pero wa may taga dipid. Na nakontak na to no si doktor. Hmm? Okay, na sa atong uh, linya mga igala ang atong uh, ah, Hipe sa City Agriculture and Veterinary Office Cabo dinhi sa atong Dakbayan sa Bilaran Dr. Carl Pradera. Dr. Carl, may hapon kanimo, sir. Ngayong hapon, sir, o kanatong tanan sa mga ating paminaw ng programa. Uh, good afternoon. Salamat kay uh, ah, Dr. Carl uh, Pradera no, sa paghatag og sa atong tulumanon sa aksyonan sa Radyo Baguhay Pagyod. No? Tulo ka mga barangay kapitan ang atong uh, nahinabi uh, Dr. Carl no? ang Dampas, Buol ug ang Wansasa uh, bahin na nilang padayon nga kampanya uh, batok sa mga stray dogs apil na ang uh, mga pagpamakuna sa uh, iro uh, ang atong buhatan sa Cabo uh, Dr. Carl uh, asa naman ta dapita ug unsa na may dugang intervention sa atong kampanya uh, kining sir Yes sir so with regard sa kaning mga stray dogs sir no so karong umabot nga first Ah, so sorry, second week sa December karong December ah uh, panahon na to sira. Ah. Mm. -hmm. Karong umuha umaabot sir nga December 11 we business siya kuhon. So aduna kita ipaghimuon uh, nga kaning kapon o gaygate sa mga iro. Mm. So amo pang i-determine og asa dapit ang barangay nga mo ni. Eh ba ang atong target is ato ani sang himuon karong December 11 puhon. So keep updated lang ta sa ato ang Facebook page sa City Agriculture and Veterinary Office para ato ang i-elaborate dugang og ang mga detalye sa kaning upcoming nato nga event sir. So aside sa kaning atong kapon sir o like uh, kaning ibo like So padayon gihapon ang uh, karaadlaw no regular nga panakop sa mga ero. So matagabi na siya og kadlawon ang shifting or schedule sa ato ang mga dog catchers uh, ah, diri sa Tagbilaran. Mm-hmm. Kaya naagi hapon daghan pagyudagahan gapon ang available na to nga mga bakuna sa rabies. So mudawat gihapon tag mga walk-in clients unya na ato tayo schedule sa matag barangay. Uh, ah, puro based ang scheduling na to sa matag barangay sir uh, when it comes sa ato ang uh, vaccination. So, uh, nahuman ta o ba, nahuman ta kandak po sir sa ato ang uh, information education campaign karong tuiga. So, ang ato nga IEC, so that ato ang gipangusgan ang ang may tungod sa kaning responsible pet ownership mm-hmm. o gihatagan po nato ang ato ang mga constituents o lugang nga kaalam mahitungod sa rabies o unsa ang mga pamaagi nga malikay no kita sa mao nga masakit. So ang ato ang mga participant sa ah, ato ang gipahigayon nga information education campaign for this year is ang katong mga estudyante sa mga eskwelahan uh, diri sa Tagbilaran City sir. So aside from that so padayon ang ato ang uh, kaning uh, kaning deworming check up na to sir. Mm. Unya na na sad ang ato ang uh, public consultation mahitungod sa katong gi-amend no nga ordinansa nato mahitong uh, ah, regarding sa rabies so we are just waiting for the next step forward o unsa sa resunod ato uh, but uh, hopefully hopefully uh, ma kuha na jud to siya sir ma-approve na jud to siya if dili maapas karong tuiga maybe by next year unya uh, na naman tayo kani sa barangay Tampas ato naman ni silang na-traino na naman sila yung mga ipang identify nga mga dog catchers sa ilang barangay o niya natagaan naman po na itong uh, ah, silang stainless steel cages So with our recent nga conversation sa ilang barangay captain no. So basin og sunod semana siguro sir mm. na ana tay yeah. official nga turnover sa katong mga appeal cases so that makasugod na po sila o uh, pagpanakop up to the barangay level. Mm-mm. Kumusta naman to itong microchipping, uh, ah, Dr. Carl? Yes sir, ang microchipping na to sir is padayon gihapon. Actually daghan pa daghan tag microchip sa atong opisina and during ato ang kaning mga barangay nato nga mga activity sir So magdapot ta always ana og microchip para atong ahagon ang mga tao nga magpa-microchip. Padayon nga po ng atong kampanya sa pet registration o microchipping. Uh, so ang atong microchipping uh, hangyo lang dili ni mandatory no? Yes sir, pagkakaron is dili pa siya mandatory but once ma-approve na tong atuang giamen nga ordinansa sir, mm. atuan na ni siyang i-mandatory ang microchipping so that we can easily identify the owners of the dogs no. So part ni siya sa atuang monitoring as well. Mm. Sa taud-taud naman ning microchipping nga gi-implement nato no nga dili mandatory, uh, ah, unsa may assessment ninyo kadto mga uh, panalitan involved uh, iro nga na-involve sa aksidente uh, uh, unsa man to ka, uh, kining Dr. Carl kining nailhan ba ninyo ang uh, mga owner adto Yes sir, so may tungod adto mga naka cause of vehicular accident sa mga iro uh, actually kato sila tanan wala dito yung mga microchip ka mga iro sir kay kasagaran ato is mga uh, based on claim is mga natagaw, mga stray dogs, oh. Ah. mga uban po lagi. Kung once maka-disgrace na, na nila mga iro, wala ko yung muangkon. But most of our clients nga magpa-microchip, kanang mo-avail sa atong serbisyo sa so microchip, sir, mm. usually kanang mga naib, mga tagiya, unya kaning, ang uban na is gamiton for transport purposes. Ah, okay. Oo. Ah, hello, uh, Doc Ross, eh, John Gutierrez, Doc. Ah, ato maganda dugog ay mo ang mga gipang-asoy karon ang punto sa ato ang mga textile kining kabahin ani bitaw nga mahipos dayon ang iro sama antong uh, boundary sa Dampas Tubuol ito sa may uh, basurahan nga bahin ato nga nakita nga magtapok ang iro alas 6 sa buntag mga naa sa mga banabana sa mga po kairo naapunay sa pagkagabi eh, daggan ang ilang gipangayo nga kana untang napita matagaog solusyon para nga di na masundan tong usa ka tinun-an nga na aksidente kay nakabangag iro diha sa atong dampatan naging adlaw Sige sir, uh, well noted kayo ni siya inyuha nga ah, concern sir. Amo anay amo ah, anay patuan dito og catcher uh, ah, sugod sunod semana sir matinog ato aning hatagan og usang semana nga dito sila manakop or isigway nila during sa ilahang schedule uh, for next week. Mm, kay tungod maguna sa aning mga rest, mga basura bitaw diha nga naay gipantapok gipang uh, ah, Gawin sa giari sa mga basura diyan nas dapre mao toy nakaingon nga ang mga irong latagaw ana magtapok kay tungod ana mga pagkaon mao nga kung mahimo nga nagoy mga advices ana sa naga kuag mga basura diha nga unta nga ila na tagag safety kay amang iro magtapok yun diha dapita dok. Yes sir, actually tinuod ng imong giingon sir. In fact sa atuha nga gihaben nga ordinansa part of the kaning member ana sa atuha nga Reviews Council is ang ato nga solid waste management kay kita sayon sa nga kaning mga iro bitaw nga stray dogs magsigig pang scavenge og kaning mga basura. Mm. So mo nang mudaghan pud sila So we will be coordinating with the solid waste management regarding this and at the same time sa amo apod nga end amo apod ni siyang tutukan ang kaning daghan nga mga nakadaw nga ero dito sa mismo nga lugar. Daghan kay salamat Togrong ako kay hatag uh, sa tong uh, ah, partner itutas. Yes, okay. Dr. Carl, salamat kayo sa paghatag og uh, oras din sa atong tulumanon uh, sa action sa radio o niya padayon lang gihapon na uh, doc no sa atong campaign ah, aning uh, ato mga iro uh, doc. Salamat may hapon nimo. Salamat sir, kaninong tanan o mayong hapon, karatag, ah, mayong hapon. Nagkadaiyang panghitabo, klase-klaseng reklamo, patong-patong e problema, tanang dinhi sa aksyonan sa radyo. Uban ni Ray Tutas, Jun Gutierrez ug ni Ray Chan James. Aksyonan sa radyo. Aksyonan sa radyo. Sa radyo. Sa radyo. 4 minuto sa dili pang alas 5 sa gabunon. Nini manggagutlo atong hatagan sa pagtagad atong mga viewers and listeners sa atong Dirty Bohol ang kasaligan Facebook. James, maayong hapon kanimo. All right, maayong hapon Ray og Juno usa usa tong mga sukinting paminaw diri sa DYRD para sa atong programa diri sa Aksyonan sa Radyo og di jud ato kalimtan no na i-greet ang atong mga followers, viewers and listeners diri sa atong programa. And sa oras dito no, we just want to say hi to Rosalinda Bautista, maayong hapon. To a colleague Anjo, to Hun Bicoy. Welcome sa atong programa to Marcel Lamatan, to Nino Pinyote, to Rufa Bernaliza. Welcome sa atong programa diri sa Action sa Radio. To Nel Belano and to Noe Ava Belano nga naminaw karon diha sa May Manga. And also to Jeffrey Galosinda, to Ale Algusar, to Jocelyn Sarmosing, maayong hapon. To Sylvia Maestrado, to Lily Hins, no, maayong hapon and welcome. Nga always daw naminaw karon sa Action sa Radio to Cherlyn Castanyo Bungato. Welcome sa atong programa, Cherlyn, no? To Rain Escovidal, to Teofilo BC, to Emily Huwaton, maayong hapon, to JG Long FV no? Maayong hapon, to Kagawad Marlon De Luza, naminaw karon diha sa may Barangay Manga, no? Welcome sa atong programa. To Jason Patiga, to Charita Tumanda, welcome. And also sa atong mga comment section, no? Coming from Betty Humawid, no? Good afternoon, Sir June Rachan. And Ray, no, listening from Poblacion 3, good kay aksyonan sa radio all complaints and also namina pod karon sa tua si Marilyn Montemayor diha sa may Totolan Dawis, si Raymar James Tagayomon, no, nga naminaw karon diha sa may Alborno kauban ang iyang pamilya, no. Shout out daw ni Kagawad Bolter Buates. All right, no, sa itong mga sukintig paminaw diri sa DYRD from Luzon, Visayas and Mindanao, no. Again, daghang salamat sa always pagpaminaw and sa atong mga followers, viewers and listeners diri sa Bohol. Again, Again ayaw mo kalimot o ayaw mo pag uwaw no, nga i-text or i-comment ang inyong mga concern, ang inyong mga problema sa inyong mga barangay. kay ato ng action di sa programa, diri sa Actionan sa radyo. right June and Ray. Nagkasalamat uh, James o salamat usab sa itong mga viewers and listeners worldwide sa inyong magkanunayon nga pagtanaw o pagpaminaw sa atong uh, tulumanon. John? Okay, Areno, manamamagot tayo oras na ato na mga panimbaya ni Sir Emiliano Romero diha sa poblasyon Ibabaw. Luway nga na namati sa ihang farm. Ah, ganang natagrabit na itlog na. Okay, mana meron diyan ni Re. No? Mayang hapon mo da uh, ah, Sir uh, pare Emiliano Romero. Romero uh, ah, nagmisi karon nga panahon na. Nakinil yung ubos nga Ikson, John Gutierrez. Daghang salamat ug maayong hapon kayo tanan. At usab uh, pasalamatan ang mga resource person karong hapon na ah. Kapitan na Joel Ibaw sa Barangay Buol. Kapitan Arvin Bisara sa Bansasa, Kapitan Marlo Anyana sa Barangay Dampas o atong uh, Cabo Head uh, City Agriculture and Veterinary Office, Dr. Carl Leonard Padera. Padera. Inyong ubos kay Gala Ray Tutas, magpasalamat ka ninyo ug hangtod Lunes po sa mga takna ug sa mga istasyon dinhi sa inyong tulumanon ug atong tulumanon aksyonan sa radyo. Nagkadaiyang panghitabo, klase-klaseng reklamo, patong-patong e problema. Tanang dinhi sa aksyonan sa radyo. Uban ni Ray Tutas, Jun Gutierrez ug ni Ray Chan James. Aksyonan sa radyo. Aksyonan sa radyo. Sa radyo. Sa radyo. May palinay, DYRD kanunay. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa Bohol, balik, balik, balik. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Bohol, kanunay gipitin. Sa imong kasing-kasing ang buhay. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Abi yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod natog suga. Wa pay hasol, nakasave pa ko. Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pa gyud kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission. Bohol Ang kahimtang sa rehabilitasyon. Enerhiya sa ating man atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Line. Ang kahintang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Line at your service. Bohol Line at your service. Maayong adlaw sa mga suking tigpaminaw diri sa Dakbayan sa Tagbilanan ug sa 15 ka barangay. Welcome na sa itong programa sa Bohol Light at, at your service. service. Og sa gihapon Ma'am Cheryl before kita magsugod sa ato ang programa karon tong topic karon ato sang itimbaya ang atong mga suking tigpaminaw of course ang ato ang mga konsumidor diri sa Dakbayan sa Tagbilaran sa 15 ka barangay. Yes, of course Sir Jomar no sa kanunay dili gyud nato hikalimtan ang pagtimbaya nga sa ato ang mga pinalanggang konsumidor tungod kay mao kini sila sir ang naghatag kanato og kadasig aron magpadayon kini atong programa. Buhalayt at your service. Yes, uh, salamat kanunay no sa kanunay pagsunod diri sa atong programa sa Buhalayt at your service. Uh, gikan sa sinugdanan hantod karon sa atong episode karon. So salamat sa atong mga live viewers atong mga listeners all over the world nga nagpaminaw uh, sa atong internet radio karon and of course sa atong mga kaigalan ug kaigsunan nga naminaw sa atong uh, ah, traditional radio karon so Angel uh, sa atong programa karon ato sang uh, hisgutan ning kalabot aning tropical depression Berbina no so unsa epekto diri sa atuang uh, ah, probinsya sa Bohol and of course diri sa Dakbayan sa Tagbilaran so sa epekto ni uh, tropical depression Berbina diri sa atuang uh, ah, lalawigan sa Bohol especially diri sa Dakbayan sa Tagbilaran medyo unuan gito ang no so kumusta mga atuang uh, Boholite atong uh, panahon okay yes sir actually ang Boholite sir or ang lalawigan sa Bohol na kasi nati yun og uh, kusog nga pag-uwan mm. so dako ang atong pasalamat nga uh, bisan nagsige siya og uwan sir wala kini nakahatag og kadao diha sa mga infrastructure sa Bohalay. Mm. Uh, wala pud na nati og kusog nga hangin no. Uh, as in kusog lang gyud nga rain ang ato ang nasinati. Do atong makita sa mga video, sa mga post diha sa Facebook nga grabe ang naobserbar nga pagbaha. pagbaha. Pero thanks God gihapon ta Sir Jomar nga ang ato mga foundation sa ato mga distribution line is intact gihapon sir. So wala kini mm. nakahatag og kadaot. Business is usual, operation of Boholite is normal. Kadtong uh, pag uh, pag uh, sinati nato sa bagyong uh, ah, Severbina, what tay nahitabo nga uh, power interruption na to? Actually, wala tay nahitabo nga interruption, mm. sir. Gawas lang gyud adtong naay nasunog. No, uh, kung nakadungog ta, aduna kitay uh, nabalitaan or natay report nga nadawat, mm. nga adunay sunog nga nahitabo didto sa Barangay Kugon. Mao to incident. Yes. Okay, pero sa katong uh, verbena, hadlok mo gini mo, sir, kay ang, ang atong mga kanang uh, konsumidor, doon ay pagkadlok, babasig ka ng og ma sa kaag bitaw dunay kuryente. Yes, o mo na mm. nga usa sa atong mga bantayanan mm. gyud ato yung i-make sure nga atong mga electrical connection kung naa na mm. sa ground areas mm. or nasa ground floor baka nato nya sayod kita nga maabdan ta o baha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, make sure lang gyud na nato nga naka-fix na siya or naka-elevate no or naka-condemn na natong mga connection nga naa sa portion nga maabdan og baha. So uh, mm aduna kitay mga portion dinhi sa Tagbilaran City sir nga maka-experience sa mao nga situation so mo natong i-highly encourage gyud nga to take extra care mm. extra mm. uh, extra nga effort nga maghimo ta og mga safety measures nga malikayan nato nga adunay grounded connection mm. ang ato mm. nga mga linya so karon nga, nga siguro nahubas na katong mga nalunupan nga portion atog yung siguraduon nga before ta mag-on sa ato ang mga appliances, i-secure gid nato nga safety kana nga gamiton. Basa ba? Basa, basa ba? ba? Make sure nato nga ugag gyud na siya sir niya. Uh, ah, magdili ta mo kumpiyansa gyud labi na kung nabasa na na nga mga appliances. Pero kung dunay situation like flooding gani, uh, hadlok pa gyud na kay basig apil ng nay kuryente bitaw. So sa man ah, pagngon lang gyud na sa atong mga konsumidor. Yes, oh, pagngon gyud na mm. siya sir. Or mutawag sa Bolight. Okay, ang Boholites, sir, automatic na siya mo-facilitate yun daw, mm. temporary shutdown. In okay. case na atay report nga madawat nga. Yeah, nisaka oh, na yun nisaka ang, na yun ang tubig. O, palungon, In case lang. Oh. Yes, o palungon yun na to ana ah, temporarily ang mm. supply. Pero on the part of BLCI, sir, or sa Boholite, sa nasinati nato nga recent nga bagyo, ber, uh, ah, verbena, uh, wala tay gihimo anang uh, pagpalong temporarily. Mm. Tungod kay, so far, wala po tayo nadawat nga reklamo kabahin niya. Mm, okay, so uh, ah, what time mga na, na dawat ni mga reklamo during the uh, tropical depression Urbina diri sa atong dakbayan. Yes, mm. but then sir ang atong quick response mm. team mm. still Padayon. nagpadayo no, mm. nag-activate kita sa atong quick response team uh, pagsulod gyud sa bagyo ni adtong mm. uh, November uh, 24 no, mao man to siya ang pagsulod sa bagyo gyud diri sa ato lalawigan sa Bohol. So nag-activate gilayon kita sa ato mga grupo nga at any time pwede nato sila mag matawag, pwede sila mo hatag og extra effort to respond kung pananglitan dili na kaya sa atong 24/7 nga uh, operation mm-hmm. duty. So mo na nga uh, andam og tagana ang buholay sir sa paghatag og responde. And then uh, with regards pod sa ato ang mga uh, clearing vegetation, uh, mm-hmm. uh, sayod man ta for uh, the past weeks sige ang ato ang pagtrabaho sa mga uh, pagpamuong sa mga yes. sanga sa kahoy mm-hmm. tungod kay forecasted na nanungan na ay mga upcoming bagyo. Yes. Gani na apay nagsunod sa verbena sir mm. sumona nga ang pagpangandam sa Boholite continuing gyud sir Jomar. Mm. Kuya no kay samtang uh, nagmonitor pud mo sa dagan sa panahon pod. Yes, Siyempre so, ang forecast uh, ang mga update sa pag-asa mo na nagsunod pud mo. So before that mo uh, sold sa Philippine Air Responsibility mo nang ang Boholite action dayon ano yes. sa mga uh, kini, gikinahanglan nga mga buhaton pagpangandam yes. sa bagyo man gani. Tinud ka na Sir Jomar mo na ang ato ang gibantayan gyud yes. ang ato ang operational control procedure mm. in kaso kung adunay typhoon. Not only for typhoon sir bisan kung adunay lain nga mga kalamidad mm. like for example sa kato na kasi nati tawag linog. So mm. dapat andam pod ang ato ang team to respond in cases na ay mga poste nato nga mapalyar. Mm. So dapat na agyud tay team nga ready to back up nga makatabang sa pag restore in kaso manggaling nga yes. dunay mahitabo nga ingon ana. So sa gihapon gani sa itong mga konsumidor, uh, unahon gyud ninyo ang safety no. So kung uh, ah, na namatikdan ninyo during the flooding man in case og dunay flood, uh, tawag mo sa bullet or di uh, ah, kuan lang paniguron lang ang ah, pagnon ang mga kuryente. Yes, mm. unya kung nga na tay mga pag-alang alinlangan mm. gid sir no, dili ta magpanuko gyud og tawag diha sa atong 24/7 hotline numbers at 0920-960-2372 or pinakadali nga paagi mag-send kita og mensahe diha sa Buhalight official nga Messenger account. All right, and uh, sa laing bahin, Michelle, doon naman tayo mga reported incident na fire incident na sad diha sa Puro 4 Kogon diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So unsay update to Michelle? Okay, uh, with regards to that sir no nakakuha kita og data adunay uh, tulo ka registered accounts nato sir nga as in uh, totally damaged gid siya. So na murag nakuan gid to, i-out gid to sa atong system katong tulo ka mga account nga na damage gyud ang tulo ka balay and then naay lima sir nga ang mga service repertoire lang nila ang nangaputol or mm. nasunog so mao to siya ang ato ang temporary disconnect so ang ato ang advice adtong lima ka mga registered na to nga customer is to kuan lang mo palit lang tag replacement sa maong service repertoire then ang ato ang line team mo facilitate sa pag retap adto kay para mabalikan sila og kuryente mm. uh, provided makakuha na sila og a certification from the Bureau of Fire nga pwede na sila or safety na sila i-reconnect. Mm. So, yung nga na ato ang process, unya, muna, ato ang yung i-remind kalingaw nga dapat magbinantayon gyud ta sa mga appliances nga atong yes. isaksak, labi na gyud kung matug bitaw ta sir, padong ta matug, make sure lang gyud nga kanang ato ang mga mga gadgets naka-switch off or yes. naka-unplug yun na siya kay mm. uh, namang uban nga mura bag ma-feel na to makumpiyansa lang ta kay oh usual na to mm. nga gihimo nga May usual nga gihimo mm. yung pata ka experience ani nga ni buto mm. in case nga na ba lagi niya wala man gud kay bawas sa dagan sa panahon mm. so mo gyud na to be safe unplug lang gyud na to nga mga gamit dagan mga instances no uh, electrical connection short circuits nga na ba no uh, ni buto ang charger baron unsa ang saksakan ni buto ni ni, ni sila o nga na ba okay. delikado na so daghang mga instances nga pwede mga og sunog mo nang kita as a kanang consumer pod as an individual ato yun no naunaon ang safety yes, safety okay. Oh, first no kay... matog ka nya na inagtog nimo ang imong cellphone nakasaksak overcharge mm, mm, yes. or di gali dunay gadget baron nga ay mong gipasagdan diha nga nagsig on nagsig natog na ka ba nagsig ka nang pamusic ka nya nag well charging. Oh, delikado, delikado na, na siya, ha, sir. Na na. Ano. So, uh, speaking of safety, sir, nagsingabot na ang Pasko, di ba? Mm. So, mo na yes. usapod na ang atong bantayan karon ang mga paggamit nato sa mga Christmas lights, sa mga mm. Christmas dark, uh, decors nga atong ipanggamit. So, the same as before sa atong kalingaw nga gihatag nga mga tips, uh, atong yung i-make sure nga ang atong mga Christmas lights nga gigamit is uh, uh, maayo nga klase mm. siya hmm. no uh, dili nang kuan lang ga reuse lang ka sa mga mm. kaniadto na to nga mga lay sa na day mga nga paksit yes. adto nanay na nga upak ana nya ibutang pag ni mong outdoor so prone gyud siya for grounding connection mm. or hmm. short circuit yes. so usa na siya sa ato ang i-inspect gyud before na to install kana nga mga Christmas lights wa may blema og baratohon yung paliton kikita kita mangita mangita baratohon yes, Cheryl. pero ang ato lang ba uh, siguruon ninyo ang quality usab o siguro ninyo ang kanang inyong ipalit nga Christmas lights baron unsa man diha nga pwede isaksak niyo sa inyong kuryente siguro ninyo kung safe ba ni gamiton oh, uh, unsay kalidad ani nabay maayo ba ang pagka-install oh, niya nabay paksit ani nya most especially kanang inyong himuon bitaw nga DIY nga inyong sumpay-sumpay sumpay yun kay uh, pataas sa kanang lights nya na ba so inyong i butang sa inyong mga panimalay So, mo Samot na. na. Uh, light materials yung mga panimay. In case lang ba, no? Mo usa sa mga cause og sunog nga na. Yes, tinuod ka na Sir Jomar. So mao gyud ka na ang nagkalain-lain ato nga mga tips no nga atong mm. ihatag ana sa ato mga consumers. And aside ana sir ato yes, mm. ato pong ipahinumdom nga sa ato ang mga katawhan nga kining ato ang mga discussion karon is naghatag gyud kini og dugang information mm. ngadto kanila mo na nga kung kinsa man tong mga nakadungog sa ato ang ipag-discuss karon sir kita manghinaot nga inyo kining i-share, inyo kaning i pa, i-relay ba nga sa ato ang mga miyembro sa mm. pamilya nga mo din na siya ang angay nga pagabuhaton. Mm. Tungod kay ang Boholight naghatag yun og pagpakabana no not only here in Tagbilaran City but all throughout the world sir nga naminaw nato yes. karon no bisan ngadto sa pinakahilit nga sitio dinhi sa atong lalawigan sa Bohol ang kining ato ang gisibya karon is very important gyud very vital nga mahibaw-an sa mga konsumidor. Kay kini atong programa, kini atong topic ma apply po ni sa uban. Yes, no? oo. General man to ang topic god. Nya kato mga namina to karon unta nga na inyong uh, sundon unsay among mga gipang nasulti diri sa kahanginan kay parang po ninyo no Oo. especially sa atong mga konsumidor diri sa dakbayan sa Tagbilaran di ba kay kung maghisgot gyud ta usunog sir mura mm. hadlok siya paminaw no oh. unya um. dili lalim kung simbakwa simbakwa lang kay dili na nato mabalik mm. nang magamping gyud sa kanunay unya dili nato pasagdan ang atong mga gagmayng mga bata mm. nga maolay mag saksak saksak pod kay unsafe pod na siya mo nang dapat kita nga mga ginikanan or kanang mga adult mo ay matudlo mm. sa toang mga mga bata diha sa Panimalay nga to keep safe dili lang gyud sila nato i-appeal nga magsaksak-saksak anang mga Christmas lights. Mm, extension wire nga kuan maabot sa bata nya delikado kay na ba kay ang mga bata oh. biya pataka nag tuslok og kanang kuan Nay nga na instances nga, oh, day no? tinidor gisuksok oh, sa... kana, bawal na kuan. siya, delikado gid. Kay ang extension, maabot ras bata, nas, ba, nas saog ang extension. Yes, so ang bata, oh. ipasagdan, nagdag nagdag tinidor nga metal so sukso oh, delikado na delikado Na. So, Yan, ano. Mo na usa sa ato mga tips pod nga ngay na tong ah, mm. uh, bantayan sa kanunay. Yes. And Rochelle, uh, ah, unsa may mga laing activities nato sa Bowlight? Okay, ang Boholite sir, uh, since uh, makita man nato no uh, ah, karon halos nagpangandam naman para sa Pasko. Mm. So hmm. ang Boholite napud tay gihimo nga mga preparation sir. Uh, isip ato ang pagsaulog sa kapaskuhan. So mm. gani ang Boholite sir adunay uh, pagahimoon nga kanang dungan nga paglight thing sa to ang mga Christmas decor sa opisina sa Boholight mm-hmm. with More and Nepsi. So uh, ah, aduna kita mga uh, ipakita pohon para surpriser ato yes. ipakita kini pohon mm-hmm. yan sa atong publiko ang mga decorations for Boholight. Mm-hmm. Inya nakita na ko karon nindot imong attire di sa magikan. <laughs> Abitaw sir oh, no. Sa, Ikaw po sir wala po. <laughs> Bitaw sir actually sir ang Boholight mm. uh, usa usa tang uh, partners gyud uh, for the improvement or sa kuan DepEd. Mm. So ang DepEd nagpahigayon sila og uh, stakeholders convergence okay. no dito sa Pandati Garden. So dito ta ang Boholight mm. uh, usa ta sa nahatagan og award nga uh, ah, kuan gyud active partners wow. with the Department of Education. Mm. So atong mahinumduman sir uh, ni adtong Marso aduna kita gihimo nga electrification diha sa Kabawan, Kabawan. High School mm. no. So dako ka to siya ukalipay, kalipay nga na sa ato mm. ang mga uh, ah, pinalanggang estudyante tungod kay nakabato na gyud sila og stable nga kuryente mm. no. Na enjoy nila ang ilahang mga aircon units nga kaniadto yes. adto naka-stock lang then ilahang mga electric fan pwede na nila gamiton nga kaniadto magagwanta lang taon sila og paypay mm. yeah ato mga maestra challenging pud atong yes, panahon na kay oh, kuryente may kuryente so mm. usa to sa ato mga partners mm. nga uh, hmm. ah, nakigalayon ta sa DepEd para maka agak punta or makatabang tangan ha sa to ang mga consumers labi na sa mga estudyante. And with that sir, naapot tay gihimong uh, electrification or nagtabang ta mm-hmm. para makabaton og uh, ah, reliable power supply ang San Isidro High School. Wow. So actually ongoing ang mao na to nga activity. So ang ato ang line team or ang ato ang network development headed by Engineer Paul Almedilla, mm-hmm. mao gid siya ang nangunay nga uh, naningkamot uh, base pod na sa ato ang pagpaningkamot with our president Sir Joel Castro nga motabang gyud ana nga mga kuan public schools and also sa brigada eskwela na po tay mga participation yes, nga gihimo sir nagdonate kita og mga electric fans ngadto sa mga schools niya uh, ah, daghan daghan mm. kayo tag mga sponsorships nga gihimo with the DepEd mm. so mo na karon usa ta sa mga nahatagan nila og recognition as part sa ilang partner in progress. Yes, congrats sa tanan no sa team yes. sa Bohol Light and uh, yes, uh, kanunay mo ang buhaton po sa Bohol Light no in, in case og dunay emergency gani di ba? Ang uh, si Mayor Jane Yap gi kuan kita giday kita nga yes, so, ni hatag kita relief goods nga sa mga sa biktima, biktima sa, sa Bagyo. Bagyo. Inga ba? So, Ma'am Cheryl, ato sang i-insert niya ang uh, third party collecting uh, partners na okay, <laughs> oh. to. Di, oh. na nato ikalimutan, Sir Jomar, no, every mm. session na to, nagyun na to mga third-party collecting partners. Still, sa kanunay, mm. ang hmm. buhulay, nagdasig yun nga, ato ang i-maximize ang tanan nato nga mga third-party collecting partners. Ang uban, mangutana nga uh, kanang asa man eh. Mm. So, karon na tay bagong uh, ah, makita diha sa to ang mga statement of account nga madawat. Ato nagyong gibutang ang mga logo sa to ang mga accredited partners, Sir Jomar. So, makita na sa ato mga consumers. Uy, pwede na day ko bayad sa GCash, pwede na day ko sa online banking sa BDO, mm. sa Metrobank, PNB. So, uh, with regard sa mga steps na atay mga daily postings diha sa Boholay nga official Facebook para mag-guided daon sa ang proseso. So, mm. steps by steps, ato ka na nga gibutang, sayo na kaayo, ato ana nga sundon, unya maka-feel gyud ka nga mas sayon na karon ang pagbayad sa Boholay. Di na kinahanglang magpauwan ka mm. or adlaw dugay para moanha lang sa opisina sa Boholay dunya usahay pagyud kay maproblema kag unsay sakyan kay medyo layo so mo na ang solusyon mo na ang tubag sa ato ang mga uh, mga kalisod kaniadto manha sa Boholay yes. ato lang i-transact through sa ato ang mobile phones all right thank you Ma'am Cheryl and uh, of course Uh, that ends our program for today. Nya, salamat gyud kay sa itong mga konsumidor, no? Sa itong mga listeners nga kanunay nga nagsuporta ug nagsunod sa itong programa sa Bohol Light at your service. Ug so, sa gihapon kini si Jumer Pikit. O kini usab si Cheryl Paga sa kanunay magdasig sa pagsunod sa atong tulumanong Bohol Light at your service. Sa Bohol Light, panungga para sa tanan Kalipay sa tanan. Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light ang kahintang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon.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 May balingay, DYRD kanunay. Reactivate! Let's move, let's groove. Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equip with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness. Therapy with care is the best. Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab. Quality of care is our top priority. Go wellness, go Reactivate. Day, dito ko sa doktor. High blood manghihapon ko, utaas ng akong kolesterol. May gimintin man akong tambal. Mamatay naman tingali ko ani. Dong, ayaw pagsulti ana oy. Magunsa naman lang ni og mawa ka. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Tumar kada adlaw sa Kalabo Plus Herbal Capsule, green og kulor. Usa ka food supplement nga pure herbal, sangkap sa garlic, luyang dilaw, makaayo sa high blood ug makapahilis sa kolesterol sa lawas. Inyong mapalit sa Jesser Marketing, bugtong tigapod-apod sa Kalabo Herbal Capsule, Kalabo Plus Liniment Oil ug Kalabo Herbal Soap.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 Nanong dugay agad mawala anang sipon ma. Kung naisipon, muhina ang immunity maong dugay maulian. Magnilzep C plus Forte na with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton. Naulian na ka ma? Gahapon pa. Ah, kuya waoy. Basta Niosep Z plus Forte. Karon na ay zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus corphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Niosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DTX 500. DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500. At sa Panginoon. Ah, una po isa sa Panginoon. DTX 500. mabibili sa mga butika. Hey Sita Babes! It's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no hassle. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine. DJX 500. Yose sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500? Ay, unti-unting unti nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Okay. DTX 500. Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Gaslight Stove! Mga misis, maayong balita. maayong balita. Sa atong pagpangluto, dili ka na magpalit og kahoy og uling ug dili na sad ang mga dagkong LPG. Ania na gyud sa Bohol ang Gaslight Stove. Cute kaayo, portable pa, easy sa paggamit. Dali mo init kay Blue Flame man gamit ang LPG. Sa Gaslight na ta mga misis. Gaslight Mas ganahan ko sa Gaslight kay ang imong gamit na kaldero or mga lutuan, hinlo gyud siya dili na kaingon nga mahago pa ka hugugas kumpara sa uling or, kahoy nga ito ang imong lutuan. Sa ako ah, mas mahal ang kahoy kumpara sa gaslight. Kaya ang gaslight na to, affordable din, safety po siya gamiton. Kumpara sa kahoy, ang kahoy karon mahal na ang kahoy karon. Gaslight stove for as low as 899 pesos lang. Apil na ang sachet nga LPG. Palit na karon sa gikagubtan nga gaslight stove. Ang pinaka-cute nga gas stove sa buong mundo. Gaslight stove! <laughs> Elisa Empinado, nagpuyo sa Pulumulok South Cotabato. Ubo, wala jud ko'y makuha nga plema. Lain pa jud kay nga ubo kay dire-diretso bitaw, dili mo hunong kapoy kaayos. Maluoy na gud akong bana kay dili na ko katinda og tulog. May naka-recommend sa ako, ah, i-recommend niya sa ako ah, ang EXL Makabuhay Capsule. Sa dihang nahurot na ko ang isa kapad, nakatabang jud siya sa ako ang gibati. Nang gawas jud ang mga plema sa ako ang ubo. Tung na ay mga balatian nga sama sa amo ang naagian, itry ninyo ang ang EXL Makabuhay. Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested o certified. O syempre, pioneer sa Generex. Maubitaw nga na ang TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP vitamin C plus zinc para kusog ang resistensya uban sa huso nga pagkaon o exercise. O good news, kay dili lang ka makasiguro sa tambay, apil pa ka sa TGP All Out na Premyo Raffle Promo. Basta mo palit lang ka 200 pesos worth of TGP products chance nimong makadaog og napag over 6 million pesos nga premyo. Busa, duula ang pinakaduol nga TGP store, TGP Da Generics Pharmacy. Sa pagpili sa tambay, siguraduha ang kalidad, dapat TGP Generics. Sir, unsa ito pa yan eh? Katsot lang bay, may sakit akong diyan, ni Hapdos. Sir, nadunggan ako, stomach pain meds ra ko nuna. Ayaw basta-basta tuo, tungod kay Kremel S nose inigmag sakit ang tiyan ug ming Hapdos ni basig hyperacidity na na. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S nose best, alagang unilabian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, nak. Uy, umusta naman ka din, ha? ha? Ah, salamat sa grasya sa ginoo, ma. Makayol ko. Nanawag lagi ko nin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol. Ay, salamat ka, sa ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung ka ron? Na naalibyohan na ang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Human sa angiogram o angioplasty. Ay, dako, yun kay kausaban. Nakpertig yun ako. Ah. Wa na magsakit akong dughan, uy. Og makaya na nako ulang kag layo-layo. Nga, salamat po sa Dios nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram ug angioplasty nga gihimo sa Cath Lab sa ACE Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor ug nurses sa ACE Bohol Cath Lab sa maayong nga pag-atiman yun nako. Uy, nak sa kinaunahan yun, gikulpa, hindi ko maayo eh. Pero tungod sa kamaayo nga pag-istika sa doktor, Nawa gid kong kulba. Unya, dili na kinahanglan pud ang bulano nga amo adto pa sa Subo para sa kin klase nga problema. Kay naa na may tay kaugalingon nga small craft lamb. Ah, maayo di ay ma. Maayo gid ay nga mao imo nga sinati. Mao lang ginak. Maugyod na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpa pud siya og angiogram suno si man na. programa nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol. ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888 Local 212 or at 0917-718-4143 ACE Medical, ACE Center, Medical Bohol. Center Bohol Kasaligan mo! Gikan Kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa balik, Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. sa kasing-kasing Oras sa DYRD ang Friend Mo Forever alas 5.32. Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Kini ang FCB Balita. Balita. Higala, kumusta maayong uh, hapon? Anino sa panglawing hanay sa mga nagbagang balita sa First ah, Consolidated Bank FCB karong ah, adlaw nga Biyernes pitsa 28 sa Nobyembre 2025 uban ni Cyrus De Virus og ni Eric gini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa tong mga balita. Mga uluhan sa tong mga balita ICI gingong mag-live na sa ilahang uh, hearing sa flood control scandal. Sistema sa Philippine Health Insurance Corporation gisaway ni uh, Senador uh, Alan Peter Cayetano samtang uh, 110 million nga uh, salapi giuli ni uh, Engineer uh, Akbayan manawagan sa tihanan matud sa usa ka kongresista ihap sa mga namatay sa sunog ah, sa residential uh, high-rise building sa Hong Kong na dugangan pa.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 Dugang detalye sa GMA News. To go live stream by next week, tama ba? Yes, we're ready. Uh, in fact, we're uh, we've set up the the system the same time. Uh, we're just waiting for any hearing that will be live streamed. Any uh, we, we've done uh, our uh, uh, testing already and it's working. hearing. Yes, of course. We're here as as as all of you know, no. Our uh, guidelines is for uh, live streaming kasi we want to be as transparent careful about that. Uh, pinag-aralan namin ng masusi kung ano bang sinasabi ng batas, ano bang sinasabi ng mga ng ating korte with regard to this kasi gusto namin i-balance yung yung uh, karapatan ng tao uh, taong bayan on uh, information at the same time the individual rights of our resource persons at kung sino man yung kanilang uh, mamemention o madadawit sa kanilang testimony. So, uh, we were very careful about that. So, yan yung, kaya nakalatag ngayon lahat yan sa aming guidelines. Sir, general okay. na lang, sino yung mga gusto nyo nakaline up pa na imbestigahan? Uh, I cannot, oh, men- ah, I cannot mention that's part of our investigative. Plan uh, process. Thank you. D1RD. Alas 5.37 ah, sa laing ah, bahin, uh, 110 million pesos nga salapi giuli ni uh, Engineer Henry sa laing uh, bahin sa tong uh, o uh, sa laing bahin sistema sa PhilHealth uh, gisaway ni Senador Alan Peter Cayetano atol sa budget deliberation sa Senado. Dugang detalye sa GMA News. Kabilang ang delay sa pagdating ng ilang bakuna at case rates o yung uh, sinasagot ng PhilHealth sa hospital bill sa mga tinalakay sa pagdinig ng Senado sa budget ng Department of Health. Si Senador Alan Peter Cayetano may naging hamon kay Health Secretary Ted Herbosa nang mapag-usapan ang tungkol sa cost analysis sa mahigit samdaang ospital. Balitang hatid ni Jamie Santos. If I can do it in one week, magre-resign ka? Yes. O sige, call ako. Call ako. Nauwi sa hamunan ang pag-usisa ng Senado sa paano kinukwenta ang sagutin ng PhilHealth sa mga ospital, kabilang ang kaibahan ng sa pribado at sa ilang pampublikong ospital na may zero billing. Kung sa DOH hospital, pag sinabi nyo 50,000 for this procedure, kung sa DOH hospital it's only 35,000, zero billing ka or no, no billing. Pag pumunta ka sa isang private hospital and it's 50,000 within the case rate, zero billing ka. But kung ikaw mismo pupunta ka sa mas mahal na ospital and it's 70,000, bayad ka ng 20 mil. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, luma at hindi makatarungan ng PhilHealth case rates na pitong taon nang di na-update. Pag-amin ng DOH, 2017 pa huling narepaso ang case rates o yung sasagutin ng PhilHealth sa hospital bill, kaya di nakasabay sa inflation. Habang di pa napag-aaralan ulit, otomatiko munang dinadagdagan ng 30% ang lahat ng case rates. Hiwalay pa sa 50% na dagdag sa ilang piling serbisyo. Pero pagpunto ni Cayetano, kulang pa rin ang sinasagot ng PhilHealth lalo na kung komplikasyon. Halimbawa, mahigit 900,000 pesos lang ang sagot nito sa isang bypass procedure, kahit posibleng umabot sa 1.5 million pesos ang bill kung may komplikasyon humingi siya ng cost analysis o survey sa 160 hospitals na ayon kay Health Secretary Herbosa ay matagal gawin. Pumalag si Cayetano at sinabing kung magagawa niya ito sa loob ng isang linggo ay dapat mag-resign si Herbosa. For the survey to be completed, it's about 5 to 6 million claims that they started to, Sir, to, to average the cost. You don't need the claims. Ang pinag-uusapan dito, costing analysis all all you have to do is all is ask all the hospitals yung uh, bawat ano nyo magkano yon inusisa rin sa hearing ang delayed umanong pagdating ng ilang bakuna can you guarantee us in 2026 there'll be no delays because if not let's get a secretary who can the secretary admits that they have they've had a major procurement problem in fact he has fired their procurement officer As to whether they can handle it better next year, I don't know yet if there's an answer. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. D1RD. Alas 5.42 ah, ah, sa laing ah, bahin uh, 110 million nga salapi giuli ni uh, Engineer uh, Henry Alcantara ngit o ngadto sa Department of ah, Justice dugang detalye sa News 5 Uh, pauna po, maraming salamat sa inyong pagdating dito. Ngayon po ay nasasaksihan nyo ang uh, cash turnover. Ito po ay parte ng restitution Uh, dito po si Attorney Emil Bowen uh, ah, para po sa pagig para katawanan ng kanyang kliyente na si Engineer Henry Alcantara para pangunahan ang pagka over ng what appears to be 110 million pesos cash. Okay, uh, pagkatapos po nito, tayo po ay lilibara sa kabilang kwarto at doon po kami sa iyong mga katanungan. Pagkatapos din po nito, gagampanan na naman po ng Bureau of Treasury kasama po ang mga kapatid natin sa Landbank para po i-validate yung cash out itong itong halaga na nasa akin. Okay? So, ito po ang uh, mangyayari ngayong hapon. Kanina po galing, sir? Uy, Sabihan na DYRD. Alas 5.42 sa laing bahin akbayan manawagan sa pag uh, atol sa himuon nga trillion peso march ah, dugang detalye sa News 5. Kung ako'y magdadala ng Sara Duterte resign, yun lang ang placard ko pwede. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Mm-mm. Opo. So, pwede yon. Well, para sa ating po, dapat nga na-impeach naman na si Sara, dapat opo. na tuloy mm. yung trial. So yes opo, po. Opo, opo. Pwede yun. Pero yung Marcos resign, bawal. Well, alam po natin at nirerespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and uh, we respect that po. Pero sa ngayon po, ang uh, mga kasama mm. po natin mm-hmm. sa koalisyon ay uh, we will cross the bridge when we get there po. Kung sakali man na the evidence points to that mm. and makita natin in the mm-hmm. same manner mm-hmm. na nag-file tayo ng impeachment kay Sara Duterte, if the evidence points to another possible okay. complaint na Opo. diretso sa impeachment para kay Marcos ay hindi po tayo mag-aatubili. Eh. Basta oh. mm. yun ang yun ang ebidensya and yun din po yung mga opening that this crisis provides. Opo. Yes ma'am, well said ano po. Sabi nga po ninyo no kasi nga daw po meron ng ebidensya laban kay VP Sara na impeach na siya, hindi lang po natuloy. Mm-hmm. so sa usapin po ng VP Sara resign, bukas po ang inyong kaisipan doon. Pero dito po yes, kay Marcos resign kaninyo hayaan po muna natin na humantong yung ebidensya hanggang sa kanya pong tanggapan. Ano po ma'am, ganun po yun, no? Yes, kasi po the Opo. same uh, criteria of evidence mm-hmm. and gayon din po yung pulso ng mamamayan kasama mm-hmm. po natin doon po ta, na, yun po yung pamantayan Opo. natin when we filed the impeachment complaint against VP Sara. Opo. At gayon din po ang pamantayan na gagamitin natin mm. kay uh, President Marcos if uh, the evidence shows and mm. our coalition is prepared to um, push the envelope Opo. as Opo. far as we can para po panagutin din siya. D1RD. Alas 5.45 ah, sa um, samtang uh, arita arisata sa tong uh, public uh, service announcement uh, before tamo padayon sa atong mga balita pahibaw gikan sa Alliance of uh, Informal Settlers Organization kun ISO pahibaw sa mga beneficiaries sa ISO Subdivision 1 Phase 1 2 3 4 og uh, subdivision 2 phase 1 nga dunay himuon nga general meeting karong uh, uugmang adlaw Nobyembre uh, ah, 29 Sabado alauna sa palis uh, nga himuon sa Barangay New Lourdes uh, Cortes Covered Court giauhag ang tanan sa pagtambong sa maong uh, meeting sanglit dunay uh, importanteng pagahisgutan kabahin sa umaabot nga activity sa Urban Poor Solidarity Week kon UPSW celebration giawag ang tanang nga ah, miyembro sa ISO sa pagtambong. Alas 5.47 atangi. Naghang mga kongresista ang ah, nireklamo human gikunhuran ang ilang ah, budget alang sa sunod tuig Dugang detalye sa itong pagbalik.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 It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready to drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Cita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered. Hay, nabaguhan lagi ko ni mo. Nga naman, han. Nikos ka lang kagkali. Unya dugay og dili nakatamlay. Wala jud ko gilaay karon. <laughs> oh, han. Tungod sa ginom nga rice and coffee. Healthy na. Litog daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon. Basta rice and coffee ang magpartner happy. Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang authorized resellers sa tibuok Pilipinas. Pangitaan lang ang tindahan, butika o individual nga otorisadong mamaligya niini sa inyong lugar. Alas 5.49 ah, sa laing ah, bahin ah, pipila ka mga kongresista ang mireklamo human gikunhuran ang ilang budget para sa sunod tuig. Dugan detalye sa Net25. Mga kongresista ay nareklamo ang umano'y pagtapya sa kanilang budget pero Senado tinawag itong black propaganda. Magbabalita si Mean Corvera. Hindi pa nagbabayad ka, bakbaka na. Hindi pa man sumasalang sa Bicameral Conference Committee ang panukalang pambansang budget, tila nagsimula na ang bakbakan ng mga senador at kongresista. Yan ay matapos umanong akusahan ng mga kongresista ang Senado na tinapyas ang pondo para sa kanilang distrito sa ilalim ng 2026 proposed national budget. Ayon kay Senate President Vicente Soto, Maraming kongresista ang tumawag sa kanyang political officer dahil nababahala sa ginawa raw pagtapyas ng Senado sa kanilang pondo. Ang itinuturong nagtanggal ng budget sa at si Senator Ping Lacson. Because it has come to my attention that um, several members of the House of Representatives and they have called my uh, political officer, especially district representatives, They are anxious in saying that the budget for their districts are being slashed here in the Senate, specifically by Senator Lacson and myself. Pero sabi ni Soto, isa lang itong black propaganda. Uh, this is unfounded. We have not touched the budget of the districts. Yung mga sinasabing kami ni Senator Lacson eh, kinat namin lahat yung mga budget daw nila at yung ano nila. ay po yung maliwanag na black propaganda po yan. Hinimok niya ang mga kongresista na idulog ang kanilang reklamo sa chairman ng House Appropriations Committee para linawin ang isyu. Iginiti Soto na paninira lang ang paratang na tinapesa nila ang budget ng mga kongresista. I suggest that to our counterparts and asking that you discuss your apprehensions with your chairman of appropriations uh, tanongin ninyo because there's nothing happening here. Wala kaming ini-slash or ginagalaw sa mga districts ng uh, ng GAB. Paglilinaw naman ni Senate Financier Sherwin Gatchalian, ang kanilang tinanggal sa budget ay ang proyektong natukoy na red flag dahil yan sa pare-parehong proyekto pero may magkakaibang pondo. Makikitaan niya ang lahat ng detalye ng mga proyektong ito sa website ng Senado. So for the record, wala ho tayong ginilaw na project sa GAB. No? So lahat po ng uh, ipinasa ho sa atin from the House of Representatives, inadapt po natin except for 28 projects out of the 6,113 projects. Depensa naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, karamihan sa tinanggal ay proyekto ng DPWH sa iba't ibang mga distrito. Infrastructure projects of the DPWH in the different uh, districts, is that correct, uh, Mr. Chairman? That's already on, through the NEP. NEP yun. Uh, Tama, NEP po yun. NEP, galing sa NEP yun, yes, National correct. Expenditure Program. May Corvera para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. D1RD sa laing nga bahin, plano sa Land Transportation Office kon LTO nga pag-impound sa mga e-vehicles uh, nga magbiyahe uh, sa mga national highway gitawag nga way basihanan sa usa ka kongresista. Dugang uh, detalye sa UNTV. Rosalie, anong batayan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon para sabihing walang legal na batayan ang pag-impound ng light electric vehicles? Ella naniniwala si Bicol Sero Party List Representative Terry Rido na gagawing batayan ng Land Transportation Office o LTO sa pag-impound ng Light Electric Vehicles o LEVs gaya ng e-trikes at e-bikes. Yung Section 73 ng Memorandum Circular 89105 ng Department of Transportation at LTO, nakasaad kasi doon na yung mga unregistered vehicles ay i-impound. Pero ayon sa kongresista na chairperson ng House Accounts Committee at miyembro rin ng House Transportation Panel, nakasaad sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA na para sa exclusive private use ang LEVs at hindi kailangang iparehistro sa Department of Transportation o DOTR at attached agencies gaya ng LTO. Hindi rin anya maaaring i-override ng isang memorandum circular ang isang batas. Dagdag pa nito, walang legal Inaw nitong kailangang irehistro yung for hire na LEV sa DOTR at attached agencies gayon din sa mga lokal na pamahalaan. Kaya ang panawagan nito sa DOTR, LTO at MMDA, iabandona na ang anumang plano o polisiya para impound ang LEVs lalo na ang para sa pangpribadong gamit. Gayun din, repasuhin ang mga polisiya para matiyak ang pagsunod sa EVIDA law. Ela nagbabala rin si Congressman Terry Rido sunog na nagsimula kahapon sa Wangfuk Court sa Hong Kong. Patuloy pa rin ang search and rescue pa na ayon sa Secretary for Security na Hong Kong ng 10,000 Hong Kong dollars na emergency funds ang bawat sambayan at mayroong 1,000 units ng hotel na ilalaan sa kanila bilang pansamantalang matutuluyan. D1RD. Maguto naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga biyernes mga balita sa First uh, Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibuk ang uh, puwersa sa DYRD sa Pikas uh, Lawak Cyrus De Virus uban ni Eric kini si Allen Doidora ang friend mo forever. inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol ug sa ubang dapit sa atong nasod hatud sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB dinhi sa FCB Balita. Balita. so easy. All the loving you gave me, the feelings we shared. And I still can remember how you touched me so tender. It told me you cared. We had once in a lifetime, but I just couldn't see it until it made known by the message of an angel. May by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa buhay, balik Welcome to the Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Sa imong kasing kasi ang buhay Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. ang pagpakatap sa mga fake news. Daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katinawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuuran programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuuran aron ang katawhan masayod sa mga katinawan, awan kamatuuran. Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang Magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa tong pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rolson hala, ang ato ang first gentleman and first district representative Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panglungsod city councilors atong mga department heads, office heads, and kauban atong mga employees nato sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran ug sa to ang Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, ug sa atong City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, mayo-mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa atong pagamahanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran unya tatod atong ihatod unya na mga higala. Ug asa man kudo mo sibya atong programa no ug asa man mo nahimutang karong adlaw maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya us usab sa ato ang uh, ah, 15 ka barangay diri sa siyudad sa Tagbilaran nga nagasuporta usab nato sa tong matag adlaw nga programa Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw and yes mayong adlaw usab sa ato ang tigtimo natong programa si DJ Cyrus D. Virus nga may nag-ensure nga madungog ta sa kahanginan via radio ug makita ta sa ato ang official Facebook page ang DYRD Bohol ang kasaligan ug sa atong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is November 28, 2025 adlaw nga Biyernes. Yes, no? So, um, Kalimang adlaw na nato karong uh, ah, semanahuna mga higala no sa to ang pagpanerbisyo diha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungod kay laing adlaw na usab mga higala, lain na usab nga adlaw ang ato ang pagahisgutan ni atong programa kabahin sa makatikaran programa ug serbisyo sa to pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug gilami usab sa mga updates nato no sa to ang uh, ah, syudad sa Tagbilaran ngatong ihatod unyang kaod-taod mga hinggala. Og okay, ilabi na usab no sa to ang news beats nga to ang uh, basahon niya taod nga tong nakuha diha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran ug ilabi na usab uh, ah, ato sa usang basahon no ang usa sa mga Facebook page post sa tuang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran Mayor Jane Yap kabahin sa to ang mga updates, mga katikaran ug programa and of course ato mga greetings nato sa mga announcements so manang don't forget to like and share no sa Facebook page ni Mayor Jane Yap kay na diha no ang mga programa, serbisyo, katikaran ug ipang buhat ni Mayor Jane Yap sa tuang sa tuang siyudad sa Tagbilaran ug ilabi na usab no sa atong mga announcement nga importante mga higala ana jud mismo sa Facebook page post ni Mary Jane Yap ang mga legit nga mga impormasyon. So mao nang don't forget to like and share. And unya later pod mga higala no og unyang taud-taon ato pong pagabasahon and of course ang ato ang og in, ihatod ang impormasyon ang ato ang iyang mga barangay nga atong gipatigayo gipatigayunan nato no sa ato ang tagbilaran citizen ID registration mga higala so uh, sa ato mga suking tigpaminaw nga karon pa no uh, uh, na nakadungog no sa lain na pod nga announcement nato sa Tagbiran Citizen ID registration unya tatawd mga higala ato nang ihatod unya no so sa dili pa nato ihatod ang mga katikaran programa og serbisyo sa to ang pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran mga higala ari sa ta sa to ang kamustahan no sa to mga suking tigpaminaw and yes no tuod kay Friday man karon mga higala it's a Friday Friday And I hope nga nakaplano na mo no, sa inyong kung sa inyong gustong buhaton for uh, kini ang weekend mga higala sa dili pa nato yata mga week ato ang weekend mga plano ninyo mga kung sa inyong pagabuhaton kamusta man mo no atong mga suking paminaw sa radio and of course sa ato ang um, uh, Facebook page nato no nga live at mga online viewers kamusta man mo kamusta niyo tibok adlaw I hope you're all good you're all fine no namo sa uh, maayong panglawas and uh, speaking of maayong panglawas mga higala yes no sa itong mga reminders sa itong mga sugindi so, paminaw kung aduna mga iti adtuon or magawas man ta no sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga gipang trabahoan no kay natin importante nga lakon or adtuon mga higala ayaw kalimot no sa pag um, pagdala og payong or pagsuot og jacket nga adunay hood para protection sa tong lawas laban sa di na siya nga dagan sa panahon kay tong panahon mga higala no sa imong uwan init kaayo so kung ngani mga higala no um na puruhan nga kanang ubuhon ta uh, sipunon ta or hilantan ta so mao na ko natay nga mga sakit-sakit mga higala Mao po ni makaingon no nga ang atong pagpanerbisyo sa atong nadaiyang mga gipangtrabahoan, ang atong mga responsibilidad sa mga hinggalan no. Uh, ah, makuan na to sa ato ang mga sakit-sakit. So man ang atong protection natin lawas matag adlaw kay atong lawas may puhunan no sa ato ang pagpanerbaho ug sa atong mga responsibilidad sa atong mga tagsatag sa ka mga panimalay. And yes no di sad makalimtan mga higala sa pag take og vitamins ug pag-inom og daghang tubig no para protection pod ni og tabang Katong pud ni para sa ato ang lawas mga higala. So aring punto ha, ari na pud ta sa ato ang pasidungog sa ngalan sa City Government of Tagbilaran. Gila alang sa iyong kontribusyon sa paghatag og saktong datos nga makatabang sa mga maayong pagplano o pagpalambo sa rehiyon. Sa sulod lamang sa duha ka semana, nine naka awards ang nadawat sa tagbilaran apil na ang National Subay Bayani Award gikan sa DILG second runner-up Wealth Center Award said the Manila Times ug 2025 the National Kabalikat Award for Tech Voc Excellence. Dugang niini, tulo ka awards ang nadawat sa gihimong 2025 Regional Public Health Summit para sa Fit for Life Good Practices in Health, Armored Award for Active in Risk Management, outstanding in risk reduction in emergencies and disasters, and most improved DRRMH. Gila usab ang dakbayan isip successful passer sa 2025 Child-Friendly Local Governance Audit ug nakadawat sa Bangko Sentral ng Pilipinas Award as Promising Financial Education Partner. Sa laing bahin sa mga higala, mainitong gidawat sa Tagbilaran City College ang mga akreditor sa ALCOCOA o Association of Local Colleges and Universities Commission and Accreditation. Ang ALCOCOA ang gitahasan sa pagtanaw ug pag-assess sa kalidad sa edukasyon sa mga local nga nga kolehiyo o universidad sa tibuok Pilipinas. Sulod sa tulo ka adlaw gisusi sa mga Alcakawa accreditors ang mga dokumento, pasilidad, apil na ang kahintang sa faculty, staff o estudyante sa TCC. Ang DCC nabuksan ni atong 2019 ubos sa initiative ni kanhi Mayor o karon First District Representative Congressman John Jusnal Babayap II Hangtod karon padayon ang TCC sa paghatag og libreng kolehiyo alang sa mga kwalipikadong estudyante. Nining tuiga opisyal nga gisugdan sa TCC ang Bachelor of Science in Information Systems. Kini dugang sa mga kasamtangang kurso nga BS in Tourism Management, BS in Office Administration ug BS in Entrepreneurship. Ipaligon usab ni Mayor Jane Yap ang K-PAD program o kada pamilya adunay diploma nga nagtumo nga ang matag pamilya sa dakbayan adunay bisan usa nga makahuman og kolehiyo. Ug pinaagi sa TCC kini pwede na makabot sa mga tagbilaran. Sa langbaing laing bahin na usab ang higala ang dakbayan sa tagbilaran. Usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership o OGP Local, ginagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability o technology sa katawan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO desk, people's aron uwan sa pagplano ug pagpatuman sa kalambuan sa dakbayan. Pinagi sa OJP ang Tagbilaran City, nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Kung mao kadto mga higala ang ato ang news beats nga atong nakuha diha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug laing punto na usab mga higala Ari na usab kita no og sa laing bahin ari na usab kita sa ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Yes no ang ato ang uh, ah, atong basahon ang usa sa mga page, uh, Facebook page post ni Mayor Jane matud pa. Congratulations to our November 2025 Nurses Licensure Examination Passers. Tagbilaran City celebrates with you. Your dedication and sacrifices paid off. And we are incredibly proud sa inyong achievement. This milestone is not just for you and your families but for the whole city. But allow me to give special highlights to our very own Tagbilaranon top-notchers who brought extraordinary honor to our beloved city. Top 8, Byron L. Chu from Buoy Tagbilaran City Cebu Normal University. Top 8, Gwyneth Tikong from Kugontag, Bilaran City, Cebu Normal University, Cebu Doctors University. Top 10, Mariel Eliza Mascarillas from Talototag, Bilaran City, Bohol, Cebu Normal University. Your success is a shining reminder nga kung maningkamot ug mutuota sa kaugalingon, nothing is impossible. Salamat kayo for uplifting the name of our beloved city. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralson Hala, Congressman Baba Yap, the 16th Sangguniang Panglungsod, and the people of Tagbilaran. We are so proud of you. And of course, congratulations sa no sa atong mga passers na to sa to ang um, nursing licensure examination mga higala atong mga bagong registered nurse. Congratulations kaninyong tanan. course, greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson First Gentleman, First District Representative Congressman Bobby 16 Sangguniang Panglungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran. Again, congratulations, kaninyong panan. Ug ani pud mga higala ay nasagpit sa atong impormasyon kabahin sa atong Tagbilan Citizen ID registration nga atong ipatigayon sa atong matag barangay diri sa syudad sa Tagbilaran. And yes mga higala no sa atong mga suki tigpaminaw for the information of everybody ang ato ang Tagbilan Citizen ID registration or Tagbilan Citizen ID card rather mao kini ang first executive order kay mao kini ang inisyatiba ni Mayor Jane Yap Itong unang paglingkod ni ano na ito ang uh, buwan sa July sa tuig na 2022. The first executive order nga gisayda ni Mayor Jane Yap ang pag-digitalize ng mga transactions and services sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. O kini, ang atang sa design ID card mao usa sa mga programa sa pag-digitalize nato sa to ang ah, diri sa syudad sa Tagbilaran. And ang ato ang ta- uh, ah, pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran walay gibayran no maski piso kay nakapilta og maayong partnership nato sa ato ang GCash kay to ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash sa Tip Tip Barangay Hall. So, sa midalon na to sa itong mga suking ipaminaw, So, labi na sa itong mga tagbilaranan sa ito nga naminaw sa itong programa, don't forget to bring smartphone with GCash app installed mga mga higala and yung, yung GCash app or GCash account make sure nga under sa imong ngalan and your number and fully verified no para paspas ang ato ang transaction inag-anha na to sa itong mga naka-schedules nga matag barangay sunod mga higala don't forget to bring ballpen and one valid ID So, amo niya ang mga IDs nga ako ang uh, i-mention mga higala no usa lang ni ini national ID katong card type, e-file ID the paper type or digital ID, passport, driver's license, Philippine Postal ID, PRC ID, UMID, SSS ID, PhilHealth Card katong bago, HDMF, Pag-ibig Loyalty Plus, and Voters ID. Usap ang tagbayan sa Design ID registration mga higala no nga tayo patigayos sa matag barangay open ni siya sa tanang mga tagbilaranons, 18 years old and above. So unsa man po yung mga perks and benefits nga ato ang makuha no once nga mo avail ta sa ato ang tagbilan sa design ID card mga higala. One, pwede siya magamit no sa ito ang cashless payment. Duha, pwede siyang magamit no, kung withdraw ta sa any ATM Visa machine. Ikatulo, naapot ay mga partners nato no, sa to ang tag sa design ID card, kundi in at mga establishments and um, merchants ni hatag usab no og naki-partner pod nato sa atong tagbiran Design ID card. Kundi na dunay mga dadaiyang mga discounts, 5 to 10% discounts, mga higala depende no sa ato mga partners nato nga mga establishments and merchants. So unsa man ning 14 ka mga partners nato sa ato ang tagbiran citizen ID card. Mao kini mga higala no una ang atong Just Citizen, V Car Wash, Seafront Grill and Restaurant, 2020 Car Wash, Key Hotel, Lugao ni Bossing, Aesthetica One, Hola Mexi Asian Fus- uh, Fusion, Temper Coffee and Brunch, Nainlax Aesthetic Salon and Spa, Otis BBQ, Beauty Laboratory Cafe, Max Restaurant, and Island Joy Laundry Shop. So, mao ka ito mga higala no, ang atong perks and benefits nato sa atong sa Design ID card. And of course, atong mga taglaranons no nga nga wala pa naka-avail sa Tagtagwan Citizen ID card, pwede mong muduol diha, no? Kung natin transaction or anaon sa sa city government, sa to ang uh, ah, LGU, mga higala, na atay naka-satellite, no? Or naka-station diha nga atong ang Tagtagwan Citizen ID card, nga pwede po ninyo nga diretso lang mo mo anha, no? And um, dalalang nyo ang smartphone para nga makakuanta sa to ang tagbilaran citizen ID card. So nata diha no open ni siya from Mondays to Fridays 8.30 in the morning hantod sa hapon mga higala. So aring bahin na usab, aring na usab kita sa itong mga pinalangga nga mga senior citizens sa dakbayan sa tagbilaran nga nagsa ulong ulang adlaw ng tawhan karong adlaw ah, November 28, 2025 adlaw nga Biernes. Taga Barangay daw, happy birthday ni Valeriano Bunaos. Taga Barangay San Isidro, happy birthday ni Felix Berto Calamba Rufo Boluson, Bulasan, sorry. Um, Merlinda Anyora Crescenta Nemenzo and Melia Ogis. Taga Barangay Tip Tip, happy birthday ni ni Romeo Teruel and Lucena Galier. Taga Barangay Bangga, happy birthday ni ni Carolina Sapong Juanita Balio Valeriano Solihon, and Florencia Asuke. Taga Barangay Ubuhan, happy birthday nila ni Illuminado Caceres, Urbano Incog, and Valeriana Baldomero. Taga Barangay Buoy, happy birthday nila ni Rosita Ladio Rufa Dolera and Rufa Paigan. Taga Barangay Kugon, happy birthday nila ni Melagros Sale, Romeo Luod, Catalina Quever, Felix Baay, and Crescenta Maslong taga Barangay Pugasyon Dos, happy birthday ni Eduardo Magallanes, taga Barangay Mansa sa happy birthday nila ni Modesto Pahang, Serlita ba Balo, Vicente Pahang, and Ronaldo Torion. Taga Barangay Bool, happy birthday ni Zenaida Aguilar. Taga Barangay Dampas, happy birthday ni Felix Asino Isidro Olanyo Jr. and Cecilio Cañada. Happy, happy birthday kan kaninyo tanan at mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran at sa pagkauban sa buwan sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usab silang langandaw nga tawhan karong adlaw happy birthday nila ni Leonardo Sebandal Pundok, Rufino Limbarok Datoy Jr., Chofilo Zapatos Espejo Jr., Lorime Olgasan Villarreal, AJ Anthony Espina Lasea, Mary Cruz Lamaya, Tom Cesar Vergara, Edgardo Magallanes, Dennis Asas Legasmi, Carolina Sapong, Jasmine Autida, and Rosal M. Suni. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, here 16, 16 ang Panglungsod City Councilors wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And yes, no, sa itong mga sunig paminaw, ngayon sa ulo usa sa nang adlaw nga tawhan karong adlaw nga wala nato na mention sa atong programa Happy Happy Birthday kaninyong tanan. And yes, sa itong mga sunig paminaw, Dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban o pagpaminaw Kabayan sa mga updates, programs, and activities nato sa paggamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. In our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran, daghan-daghan kayong salamat kaninyong tanan. Kung maguman uban ang sab kita mga higala sa sunod semana adlaw nga Lunes sa laing na nga uh, news beats, mga katikalan o programa sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kini si Kim, ano ba nga nalang kaninyo serbisyong from womb to tomb and gugma Tagbilaran ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relsonala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, our 16 sangguni ang panglunsod City Councilor, our Chief of Staff Ma'am Kathleen Tarimocha, and our City Administrator Sir Alvin Luis Acusato, Quezar, as we all say in Tagbilaran City, Asenso pa mo. Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. May Balinay! DYRD kanunay. Basta na ay hilanat, Dapat matik. Ibay, Jessic. sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo. Dapat matik. Ibay, Jessic most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat, Dapat matik, ibiogesic! Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, biogesic. TTX 500! Yose sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500. Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Okay. DTX 500. Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Gusto kong mag-relax pero... Sakit ang lawas? Pag-alaksan FR, aron enjoy ang kulitan with the loved ones. Si Heidelin Diaz ni, gatuo nga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Brought to you by Alaksan FR. Kung tinuod ang alibyo, tinuod ang relax. Alaksan FR. Low blood ko sa una. Maong girisitahan ko?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 Brought to you by United Home Ferrosulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Sapat sa lahat ang ating palay Dapat may bigas sa bawat mula sa Department of Agriculture. Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo. Let's go, Lola! Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan! Uy, what ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan. Brought to you by Eskilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Escalan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Sir, unsa ito piyani? Eh? Katsot lang, bay. May sakit akong diyan. Ni Hapdos. Sir, nadunggan ako. Stomach pain meds ra ko nuna. Ayaw basta-basta tuo. Tungod kay Kremel S Nose, inigmag sakit ang tiyan. Ug ming Hapdos ni, basig hyperacidity na na. Pag Kremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S Nose Best. Alagang Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Kremel S Tablet, aluminum sodium hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone cremeles, hyperbilis, bilis-bilis hyperacidity in as fast as 5 minutes. Hello again mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Tauban nato si Krisha Buena, usa ka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello Mommy Ish! Kamusta? Hello pretty Carly! Truly, you are indeed amazing Mommy Ish. Ginaunsa nimo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yun. Matingala gid bitaw sila nga nang dili gid ako dali ka kapuyon. Kauban sad na ko ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimo healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot ba. MX3 helps me to do more every day. MX3, diri ko believe. Mommy-ish. <laughs> As an awesome mom, grabe. I am loving the energy that I'm feeling today. <laughs> Who can juggle everything in between and daghang kaayong salamat. Salamat sab kayo, Carly. O salamat sab MX3. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers. <coughs> Naulian na ka, ma? Wa pa. Naulian na ka, ma? Wa pa. Naulian na ka, ma? Wa pa. pa. Nanong dugay agad mawala anang sipon na ma. Kung naisipon, muhina ang immunity maong dugay maulian. mag C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton. Naulian na ka ma? Gahapon pa. Ah, kuya waoy. Basta Neosep C plus Forte. Karon na ay zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus corphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao generic name sa Neosep C plus Forte. If symptoms persist, Consult your doctor. Basta na ay hilanat. Dapat matik. Ibay, eh, Jessic. Sa hilanat, hunahuna-on kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik. Ibay, eh, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat, Dapat matik, ibiyogesic. Eh, Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, ibiyogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, biogesic. Makan Kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa balik, Welcome to the Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Sa kasing-kasing ang buhay. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bisan asa kadapi Ikan ubay tutag pilaran Dili mo malimtan Iko ang nasugdan Ang pag-apante sa bukol Maoy una niyang buhaton Aron ni Kapasigarbo Sa tibuok kalibutan karon ang atong ikauban sa pagpangapi Mahigala kumusta ug maayong adlaw na sa kanatong tanan. Once again, yan nasab kita ni atong matag semana nga tulumanod nga atong ano, kapihan sa PIA nga atong mabati uh, sa atong paboritong istasyon sa DYTR matag alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon. Unya makita kita live mga higala sa PIA Bohol Facebook ug YouTube channels. Once again, sagahan sa Philippine Information Agency kauban sa atong mga opisyales gikan sa central office, sa mga regional offices sa Visayas, ug sa mga provincial offices dinhi sa uh, Visayas uh, para sa Bohol kini si Ray Anthony Chu kauban ni Boy Tista ni LD Bongosya ug ni Rolly Uy ato ipadangat ninyo ang unsay mga initiatives kagamanan labi na gyud sa naghilapos ng tuig o niya atong ipakita kay kasagaran karon nagtuo nga ang gobyerno nagtanga so gusto na to nga makita nga dunay gihimo ang gobyerno and in fact kini mo ay pagduso sa mga teknolohiya o mga proyekto sa gobyerno nga dunay ikatabang ato sa uh, tawhanong kalambuan. sa Sangan sa PIA mga igala, kami manghinaot nga naamos maayong paglawas at at the same time gusto mo eh nga uh, karong adlaw mamati mo kay aron makuha-kuhaan ang tanang mga negatibo <laughs> nga mga komento nga tumakitaan sa mga experts nga nasa social media ron no nagbaha ni sila dungan sa pagbaha sa mga katalagman. So karon gusto na to nga tinhawon na to ang posisyon sa gobyerno o way lain nga pamaagi unsaon na to ni paghimo at ipakita ang buhat sa gobyerno. So karong uh, adlaw mga higala atong uh, itanyag ninyo ang usa ka dakong proyekto nga gusto nga ipaabot sa atong mga tinugyanan gikan sa Department of uh, Agriculture ug of course sa konsorsyum no nga gitabangan sa atong Department of Science and Technology kabahin sa paghatag uh, og dugang katapos sa atong mga katawhan aron mahimong kapahimuslan ang ilang kaugalingong uh, ah, uh, ah, katakos. So karong adlaw mangigala atong gikalipay nga introduce ninyo ang atong resource person. So nahon nato ning atong higala ang information officer sa atong Department of Agriculture nga naa sa Agricultural Promotion Center Dris Bohol, si Ma'am uh, Ador. Ma'am Ador, maing uh, ah, Adoracion uh, ah, de la Cruz. Maing uh, adlaw ha, mag-welcome sa kapihan sa PIA. Good morning, sir. Okay. Atong uh, padayag, uh, unya mga igala, ang mga kalihukan sa APC nga ilang ikatampo alang sa atong uh, uh, pamaskong tabo mm -hmm. usa sa mga dako kayo nga kalihukan. And then uban ni Ma'am Ador mga igala, ay atong uh, tinugyanan sad no gikan sa Central Visayas Aquatic Agriculture and Natural Resources Research Consortium atong himamaton sa kahanginan si Ma'am Margie Avenida Ma'am Marge uh, ah, may adlaw welcome sa kapihan ma'am Hi may adlaw sa tanan good morning Okay uh, karong adlaw mga higala gusto nato nga ipaabot ninyo ang maayong balita no Sagara na tuo nga ang taga-gobyerno yung galay atra. In <laughs> fact, mao ni rason nga ang atong kapiyan sa PIA wala gyud muundang ug tanyag ninyo sa atong programa tungod kay nagtuo ta nga ah, way lain nga makapaka, makapapapas sa pagdudas mga tao nga gobyerno wala magtrabaho kini regyon makita-an nila nga nagtrabaho so karong uh, adlaw magigala atong uh, itanag ninyo usa ka dakong kalihukan uh, pamaskong handog Um, will somebody tell us unsay buot ipasabot ani ug unsay mahitabo ani ma'am? Uh, Mama Dor, ah, sige. Good morning sa tanan. Mm. So, karong December 3 to 4, uh, ah, naatay i-conduct nga pamaskong tabo dito sa uh, ah, APC grounds no sa Bohol Agricultural Promotion Center. Uh, tapad ra ni siya sa uh, City Hall. So dito uh, natay 20 uh, 23 invited nga mga exhibitors puros ni sila mga DA assisted nga associations so uh, ah, mamaligya ni sila sa ilahang mga fresh nga farm products o mga mga value added mga processed products sa nila ilahaning uh, ah, ibaligya didto no karong puhon so apil ani ang mga course, ganahan man jud ta kanang bugas nga bubarato ang presyo no kaysa diri sa merkado unya uh, mga gulay, mga prutas, uh, mga apil na apil sa dato diri ang dairy sa dairy sa ubay mm-hmm. o ang mga nasa tay mga magay products mm-hmm. kay mga DA assisted man sa ni sila dito okay. sa Lila. So nasad ang bunakga no sa nasad ang organic products naa ang atong mga palayamanan associations nga naadit to ang ilang mga crop diversified nga mga products so nasad ang atong AMIA o uban pa daghaning ato ang uh, mapilian didto nga mga products pohon nga uh, affordable niya murag more healthy anya ah uh, atong tuyo ani nga matabangan nato ang marketing sa to ang mga farmers gawas pa ana makakita sad sila og uh, market no nga makita ni makita dito nila basin og na mga sila mismo pwede nga mag-share sa ilahang mga products or uh, ang uban sad nga mo anha makapalit ra directly from them. Mm-hmm. Other than this, uh, atong ibutang ni pahimutang ni panahon sa Pasko, maningala na itong pamaskong tabo, kini unsay kalainan ani sa uban nga mga agri fair nga atong ipanghimo la sa kining uh, kining led na to sa DA sa Ah, sa ako nang ginun, sir, ah, mhm. mga assisted din namo nga mga Okay. organization. So, So, kanim naay daghan ta nga assisted organizations kana. Oh, kaning assisted Okay. sila sa Department of Agriculture like sa Palayamanan, ah, project ni siya sa sa ATC, e sa Bohol Agricultural Promotion Center, ah, with, ah, under the Department of Agriculture nga uh, what is Palayamanan Palay plus mhm. Yaman that Mhm. is crop diversification plus uh, bio-waste utilization, plus value-adding, plus agri-entrepreneurship. Mm-hmm. So nasa da nga to ang mga AMIA, ani nga mga villages, sir, nga nagkuan sa di sila sa climate resilient practices. Mm-hmm. So naasad din nga to ang dairy, kay banta sa dairy nga DA assisted sa di mm-hmm. sila. Kanya, invited sa nato ang taga city nga youth nga diin nagkuan sila Di nga youth nga diin kuan kanang ah sorry city city city youth nga nag uh, sa manihan nag kuan sila sa mga plastic dito sir mga waste mm-hmm. waste nga plastic ilang gihimo nga mga nindot nga mga bag mga parol mga ingana sad mm. oh. okay. and also sa mga mushroom o mga organic nga mga organic. Bali ni siya sir kay sigaran man gud nga mga agri-fair murag exclusive organic, mm. exclusive uh, ubi, oh. exclusive rice, murag inga na mm. exclusive. Ex- mm. Kani diversified oh. gini siya. So makita nimo diha tanan kung unsay imong gusto paliton. Mm. So uh, muadto ko dito pwede ko mag-expect nga na ako mga technology nga makuha. Meaning uh, kay kay bawat karon nga murag kana uh, usa sa mga rason nga nung uh, dili kaya mga tao mopili sa agriculture tungod kay gatan-aw sila nga wala mautro ang teknolohiya kapoy gihapon ang mag maguma no murag makabalig bukog makabalig gusok gyud makabalig dugukan so this time ang mga tao murag ingon sila nga mangita nila tag laing trabaho nga dili kayo as every no but then with the presence of technology mura o napamayo but seemingly ang mga tao wala pa nakasabot tungod sa mga teknolohiya nga atong easily available. Ah, yes, sir. Uh, ang ato ah, kay bali, uh, selling maning ato, marketing mm. maning ato. Yeah, yeah. So, na dito, so makakita po sila sa mga uh, bag nga mga products nga gi aron dili ta kaingon og alkansi oh. gi value adding hmm, ta mm, mm, like hmm. sa luya atong gigamang sa labat okay. o ang mga saging nga tag 25 ra ang kilo himong banana chips oh. mga ingana sir so naatay mga ingana Asta gani nga nga to ang kamunggay, natay moringa powder, mm-hmm. no? So, mga nga na, gawas pa na, sir, uh, ani nga panahuna, ang ato ang partner nga sa CDR deck na mm-hmm. sila technology exhibit nga mapakita nila okay. sa party sa agriculture. Mm-hmm. So, so, let's talk about these technologies nga easily available na to. Kay kibawta ani mga higala, kining daghan kaayo mga usik nga mga produkto na to tungod kay uh, o kaning natural nga mga products na to sa farm mo gato nang pasagda duna na sila shelf life no niya mm-hmm. dili gina sa mula utay o kasagaran bigyan na mo tunhay og taas nga panahon tungod kay gikan sa natural nga proseso malata man siya so atong gihimo is dunay mga pagtuon dunay uh, ah, mga teknolohiya nga gigamit aron ang uh, atong usa ka buok kita nga kamote pwede na to mahimong uh, mas produkto nga mas mulahutay moabot pag tuig kapin tungod kay gibutangan na nato sa mga teknolohiya nga kini tan-aw na to mo puy makatabang sa to mga mag-uuma nga mo tan-aw usab dili kay ang pagkamutihan igo ra ta mo lingkas kamutil igo ra ta mo ani no do na pay pwede na tong mahimo nga atong usa ka kamuti nga usually atong gibaligyas 15 nga to sa tag 30 ang kilo pwede ra dahil na siya og usa ka kamuti mahalin og 30 no pinaagi mm. sa teknolohiya nga itong gigamit unya mas mula utay pa siya tungod kay uh, gamit ani uh, dunay research nga gisunod okay so paminawon na to gikan sa sa nagresearch research si Ma'am uh, Avenido o okay. Hmm. unsay pinakanindot nga teknolohiya nga inyong i-offer Kay Boko daghan niya. <laughs> Oh, <laughs> oh, yes, ma'am. Yes, actually uh, sa Central Visayas no, ang um, si Vardec mo ay nag uh, murag nag-collate jud sa tanang mga technology. So karon nga pamaskong tabo madungog ninyo og atong i-share from Sivardec ang mga technologies that are related to smart farming. Mm. Okay, so uh, there are technologies nga i-feature during our Farmers Technology Forum nga segment uh, inig December 3 sa hapon. So, mga unsi siguro ka technologies ang atong mm. i-present. So usa ani katong mga mobile-based rice plant disease detection using YOLO V9. We have also intelligence system for assessing ginger quality. Labi na katong mga uh, farmers nato no nga nag nagtanom pod og mga luya, nagtanom og mga rice. And we also have cacao disease classification using transfer learning. Uh, we have optimized fruit detection in complex environment using YOLO 7 for smart agriculture. We also have um, technology for backyard tilapia farming, kanang gitawag og trapan design. Mm-hmm. Um, invented ni sa taga CTU, Central um, Cebu Technology University, Camotes Island nga campus kaso mo present sila og technology nga dili na necessary nga naa kay uh, fish pan pwede ra sa imong backyard uh, maka-raise naka og tilapia. Mm -hmm. Nya dili naka dili dugay panguhaon ng tilapia kay mm mm-hmm. naraman sa backyard o the all ra kayo. Mm-hmm. And then we have also uh, Litsu app. So usually pag nga app ni siya, napod sa food innovations like seaweed ice cream. We have tilapia crackers, o natay freshwater eel, crackers. So, daghan jud kaayong mga technology nga atong i-present. So, during that time na ay mga uh, inventors na to, And naapod tay mga machines pero siguro mga easy ra mong mada sir kay dagko bitaw o <laughs> bugat bitaw ang mga machines no pero ug na sila uh, gusto silang mo adapt kani ang time nga pwede ni nila i-adapt Kay ihatag ra from this university sir willing ang mga inventor nga ipa-adapt ni sa mga farmers nato nga gusto nga maka kuha ani nga mga teknolohiya kay basically as uh, si Vardic research arm ta mm-hmm. Okay, research arm ta niya. Kita ang mahimong tulay para nga mapaduol nato ang mga research-based technologies ngadto sa atong mga farmers kay they are the backbone of our society. So, we are here to help the farmers. So, mojo na ang purpose nato i-promote atong technology o unsa pa tong needed nila nga technology. So, ato pong makuha during the sharing siguro mm-hmm. ugod sa mga challenges, issues sa atong mga farmers, pwede po nila i-share during that time. So you're talking about 11 ka technologies nga at least 11 technologies yes. na available, no? Mm. Kaning 11 technologies wala pa ni adapters for now. Wala, wala pa. pa ma-mainstream kita. Wala pa jud. Mm. Oh, so okay. far uh, mga kuan na jud ni siya research-based mm. technologies o some are actually patented na, mm-hmm. na nay patent, na nay mga nutrifax, okay. nga na, pero wala pa na pa-adapt. Kay tungod mm-hmm. kay mm. sa academic nga part, dili si uh, Murag, ang among role ra is mag-research, igo ra mag-research, pero kinsa man ang mo gamit ani. So maon naa ang consortium mm. para mapadangat nato ang atong mga teknolohiya ngadto jud sa mo mm. gamit. Ah, okay. So puti pasabot ani mahigala kining uh, pagtuon o uh, pagbutang sa basis kabahin sa technology nga imong gigamit ila na sa uh, research group po niya ang pagkuha anis mga kuan mga patent mga lisensya aron pwede siya maka-operate as imong private kitang uh, invent, invention mm. uh, narana nimo so kaning open pa ni siya pwede ni magamit para sa tanan yes in fact kung buto na naon kung ang research initiative di agagikan pundo nga gikuha gikan sa gobyerno because we understand it's the DOST no yes. uh, pwede actually siyang uh, mahimong libre pwede malibre mm. tungod kay gobyerno ang pundo ani no mm. so manghinaot ang uh, anaon ni sa atong mga mag-uuma especially katong katong gakinahanglan og nindot nga mga teknolohiya kaning nga panaglitan um, karon nakita na to sa buhol mga igala nga medyo dili kaayo laihan ng mga taga Bohol mo tilapia no oh. but then tilapia kun ang imong pagka-presenta sa tilapia tilapia as is murag tanaw na ko ang pinakanindot nga mga luto ginani tilapia kanang prituho ng imong pinakaging oh. o kanang isugba the rest na oh. murag dili na kaayo mga taga Bohol gini kaayo mo, mo lingi ani tugod kay naanad ta og pressed og salt water karon no mm. so but then tanaw na to dili na kaya sa atong mga isda nga magkuha aring saltwater nga isda tungod kay nagkadaghan ang mag- manguha niya gakagamay ang atong isda so aron malesen ang tension aning pagpanagat na to gipresentar ta ani tilapia but seemingly murag dili pa kaayo uh, kuan dili pa kaayo hiyang ang mga taga Bohol no mm-hmm. but then kung makakita ta nga dunay mga pamaagi nga mahimong ang tilapia ma-package mo nga to the point nga usahay dili na mailang tilapia oh. there's a huge chance nga mas mupili tani kay barato oh. Mm. man kay wa ba yoy mo palit <laughs> oh. okay so sa tilapia nga technology gawas atong trapal do na bay process oh. tilapia food yes natay actually tilapia ice cream mm. <laughs> tilapia crackers uh-huh. tilapia jerky natay hmm. tilapia spread Oh, so okay. daghan na jud kayong mga uh-huh. uh, value adding pod sa tilapia nga lami jud actually siya. Mm -hmm. Oo. So, ang ah, ingon eh, na na magigala, mo po niya itong gitanaw, no? And this is a uh, perfect opportunity para sa mga taga Bohol na musubay ani, eh, labi na gyud karon kay na ay hingkalit nga taas pagtaas consciousness ani mga taga Bohol nga ganahan organic food, yes. ganahan sila na mag, magpatubo sila mga pagkaon kay siming limas na kadaghan pod ang atong panginahanglan niya di ba yan mo dako ba ah, yung hinako ang atong sweldo so apang kabagan so nato yun din ito ang pagkabagan mm, eh mm-hmm. Mm-hmm. yung pas kita ni eh, kalakihan no? Mm-hmm. so we have technologies easily available not only gikan sa kaning ilang uh, mga binido kundi mm. napay mga technology nga naalit no na nakalad sa DA APC mm. kaya sila may promote aning mga teknolohiya sa ngayon ni nato at tuon not only that kining atong bugas nga atong ipamaligya sa APC uh, ah, sa pamaskong tabo na to Would this be the bugas, lahi ning sa bugas bulanon nga itong ipamaligya or lain sa din? Ah, lahi ni sila Mhm. sir no kay mao ni mga products ah, mga abot yun ni sa ato ang Oo. Ah. mga farmer associations nga appeal ani sa ato ang ah, pamaspong tabo. Okay. So ila gyud ning ah, opportunity nga makabaligya og taas-taas nga presyo kay kabaw naman ta karong panahon na Mhm. ang tipasi gipalit rag barato kayo no. Mm. So loya nga itong mga farmers. Correct. So, this is an opportunity for them nga mas madakuan ang ilahang kita. Mm-hmm. Kay, mahal na ba kung kayo mm-hmm. ang abono? Okay. Ya, gawas pa na, mas, maski mas madakuan ang ilang kita, mas barato siya mm-hmm. i-compare sa commercial, commercial nga, nga mga outlet mm-hmm. o niya murag assured food mo nga wala ni mga chemicals nga gipang kuan kay bag-o mga ani. Mm-hmm. So ting-ani ba yaron so mm-hmm. bag-o pa jud ning mga ani ha. Okay. So wala gyud ni mga preservatives or uh-huh. unsa diha nga gian. Ako uh, mas interesado ta mo ani mo tan-aw ani mga mga kining bugas nga gikan mismo sa atong mga mag-uuma no kay hantud karon murag wala gigahimog pagtuon ani unsa gyud ang makapadako gikan sa pag uh, proseso kanang gikan sa pag palit nimo sa pilit iguro man ay mong ibuwad no at 40% 14% man tingali ng moisture na to nga per day so pagbuwad ana paingon ngadto sa pagaling o pagsult sa sako nganong nga murag seemingly mas dako pa ang gasto ana nga proseso kaysa magpatubo kas tulo ka buwan nga humay no <laughs> kay mas dako man og imong una-unaon mm. nanatas 15 uh, ah, 9 na malitron og 15 mm. na udo tag 25 gyud ang palit na to Ay, sa ang, gobyerno. Ang usual gyud ron sir nga palit is 17 16 to mm. 17 no. Mm. So luoy kaayo kay <laughs> wala kaning uban sir nga as low as 13 pesos ang tig mm. ang pasi perti jog paita mura mm. ra gyud mm-hmm. ipangayo no. Mm-hmm. So kung imo nang i-convert into bugas uh, murag mga ang ang 1 kilo ana diri mga 60%. Mm-hmm. So dili man unta pud ingana kadako ang mm, tubo no? no. So oh, so akibaw naman ta simpre og nay mga middlemen magpaginan mm, man gyud ko na sila so mm. mao na nga og dirita sa atoa sa ato ang mga farmer ang magbaligya wala na may mm. mupatong pa so mm. wala lesser gyud uh, <laughs> so lesser gyud ang ang presyo niya gawas pa day ana gawas sa mga ordinary nga mga white nga rice na asa ni mga pink rice, mm. ilang ibaligya na ni black rice. Mm-hmm. So napod tay pilit para sa Pasko mm-hmm. kuhon. Mm. And uh, tutig mo igala uh, nga kuan ani ha murag uh, ug nila pa mo ni mga nahibilin nga mga kuan para sa atong rice mm-hmm. National Rice Awareness Month no uh, gatan-aw ta ani nga mo ni potential nga uh, pwede na to, pwedeng matanaw sa mga taga Bohol kay kasagaran ganahan ta kanang puti kay mimis lagi mm. ko no. Mm. But then considering nga ang puti nga mimis na puro kunaw na na siya, sige na siya og kilis ba na sigihan na tong shell katong gitangtang yun nato ang starch nga mo atong gikinahanglan sa bugas unya mo tingali na rason nga mura dili kayo starchy eh, ang ah, atong kini atong gipangkaon karon nga mga bugas mura og dugay ta kay mabusog mm. <laughs> But anyway, gusto ani mga eh, igala katong katong bugas nga murag sakto ang pagkagaling ra niya. Dili gyud kay katong gihashas gyud og maayo o pinanila pa ni gisubraag aligig mo din eh, sir kay <laughs> ko ano ba no puti na gyud kayo. Ah, uh, simili murag dili buhol daghan kay bugas nga katong dili jud kay puti nga ngana ka puti niya ah, nga ah. pearl white murag ang mga gatanom na to daghan nga colored nga mga varieties no. Pero ini abot sa merkado mas daghan ang puti nga bugas so meaning mas daghan ang gituyo jud og galing og maayo aron siguroon nga ang mawa tong starch puti na ang makitaan to ang yung germs of kuan no nasa sulod mo po na rason mo higala lagi nga dili na kaayo makabusog tingali no? I ang personal nga interpretasyon but uh, ah, mo na gusto na to mahibawan og unsa gyud kadako ang proseso ug tinuod ba gyud nga ginansya ang mga mag-uuma og ngani nga presyo ilang gipalit kay ug mao ang magaling na buti pasubot kanang namaligya sa commercial gabi ang ilang uh, ah, pato pagpatong no unya kay bawta ani nga naay mga commercial nga mga namaligya diri sa Bohol nga wala man na sila yung mga bidulman og imong unaw-naon kay sila na ganin na moadtong pasod na ilang sakyanan ngadto sa mga farm gate gyud kay aron makuha so meaning mas dako gyud ang ilang ginansya edad so gusto po na makitaan kay ang mga mag-uuma mao lang na ilang rason nga sir lahi ning kitay magtu kitay mamaligya o na kitay butan presyo mura bitong bag-o na nato nga kibawta nga bisag kupras no ta kay mao <laughs> pilay presyo ikaw ra daw mo oh, baligya niya ikita nga kabaligya o oh, ta kay pilay ilang palit murag dili kaayo maayo nga bansay sa uh, pagnegosyo mga igala but anyway gusto na to oh, nga uh, makita ni so 11 ka technologies gikan sa Central Visayas uh, aquatic and agriculture research uh, ano eh? <laughs> research uh, Natural Resources Research and Development Consortium. Uh, ah, kining asa man ni base ning atong consortium ma'am? Okay, actually ang base sa consortium ang Bohol Island State University. Mm. O, so, kita mo'y nagled sa consortium mong pabor kayo ang tanang bulano, no? Nga naad, nagpaduol jud ang ang consortium nila. So, ang consortium willing jud mi mo help sa tanang mga farmers na to, fisher folks nga na kay ang atoang um, kita may gihatagan gisangunan man ta sa DST Picard agri aqua manggod ang ilahang oh. ko ano so mga research and kaning mga technologies nga ihatag nato sa atong mga farmers so natay daghang mga technology, sir ang ato lang jud ani kay willing ba ang mga farmers mo adapt mm -hmm. kay ang problema man gud nato naanad na ta sa unsay naandan mm -hmm. o mo na nga lisod kaayo ang ang pag-utilize sa atong mga technology na untay mga nindot, mga bago, mga smart technologies nga mm-hmm. magamit na ta ning mga app nga na ba nga pwede untang gamiton pero ang uban man gud maglisod ta og naman goy gap gihapon anang dapita sir. Oh. Okay, ang mga farmers mingon ah di na may anak kay nanad mm. naman. So mo pod ang so, challenge na mo mm. diri sa part sa academ sir. Actually naatay 300 kapin nga mga technology sa Region 7. Kay kita man sa consortium naatay 24 member institutions. Tanan nga mga private and public university sa region including NORSO, we have CTU, we have U University of San Carlos, mm-hmm. HNU, Baiso, Natay Sikihor. Mm-hmm. O, so, so halos ka na. sa Baiso, Bohol, nga siya may head ani nga konsorsyong nga pwede man unta utuan dito sa ubang lugar no in Central Visayas of course mm. lahi na karon tingali kay natangtang ang Negros oh, nawa <laughs> mm. so most probably pero naagya po mas dagko pa nga university sa Cebu What's the edge nga naa sa bolo? Sa ka? Oh, usa ana kay kita man ang geopark ko sir. Ah. Oh, usa ana kay nakita sa DST nga nindot ang Bohol because we have a lot of resources mm-hmm. nga need jud nato no nga um ma ka natay mga technologies ani nga mga resources para para dili bitaw tato ka maunsa na ma ma-overuse ning atong mm, mga resources right. no o ang maprotektahan po nato ang mga natural resources kay wise use man jud ang dapat so mao na nga nakita si Disney nga ah, ari na lang sa Bohol mm. and with our uh, regional nga consortium si Dr. Ivy uh, ah, Corazon Mangaya I know very active man po niya tong VP of RIA sa Baisu and our uh, University President Dr. Anthony Pinaso very supportive and very active po si sir sa labi na sa atong agri-aqua nga sector sir. Yeah. Mm. Oh, so And uh, nakita ta dato nga it's high time nga maghimo na gyud og research to back up yes. Mm. sa mm. uh, mga technologies nato kay daghan ta kay teknolohiya in fact naay daghang mga kinaraan nga teknolohiya nga na, nagamit nato karon without even realizing na eh, scientific basis na no Yes. daghan kaayo na mga igala mm. and gusto na to nga ipasabot nga naay science behind ani mm. tuod kay mga tao kani magod na napura na ba murag na burnout na ta ani basta gobyerno na ay bagong teknolohiya sa gobyerno mayon sila nga ah, disam na sa una nga Oo. Oh. <laughs> dako na may kay gasto ni yung kuan but then if you come to think of it mga higala kaning mga technology nga tong yatan niya sa gobyerno gihimo jud ni kay mas masayon magpasayon og mas madako ang atong kita mo mag ma, makuan ang atong uh, kaning usik sa atong farm mm. kay dako gyud kay dako kay kataba technology pag kuan aning mga usik kana laman da ang atong kinaraan nga style aning magpapalit ta ining humag mm. ani bitaw uh, if you come to think of it dunay mga tawo nga naa bukid nga ang ilang trabaho gyud intawon kana rang katong pinaliran ilang isud sa ako ni usap pa nila utrohon og palid sa ila and makakuha pa sila sako-sako gyud nga sako-sako gyud ang ilang makuha no so kaning sayang ani kung pananglitan mama na maayo lang ato proseso gikan sa pag uh, kaning dressings sa pag singa na ni pauga uh, ah, mm. napod tay machine gani sir nga mapauga ra niya dayon instead nga 2 days mo ipauga mm. ang rice duha na lang ka oras mauga na ang rice okay. so natay machine ana sa mm-hmm. gigama sa taga engineering students na mo mm. sa Bayso mm -hmm. mm. so okay yes ma'am Ador ay uh, kasagaran magong usik na to sir sa harvesting harvest. oh. Mm. sa harvesting mismo na uban bitaw magian og mga bagyo or mm. maski mm. kusog nga hangin maglodging na bitaw siya mm. so daghan na usik adto mm. kay tuan na masiyuta then inig harvesting adto pod tanapoy nangahagbong mm. no niya inig buwad chamot. Paligsan-ligsan na tapin sa kasada. kasada yung so, daghan kayong usik, no? Uh-huh. So, kanang mga ingana nga pamaagi sir daghang usik mm. gyud mm-hmm. ang mo na nga makaingon ka nga para bitaw sa mga mag-uuma gamay ra na siya kay murag pila ra man to pila ra man to pero og imo na tong kwintahon mo nakusak ko na sa to no so usik na to siya ba mm. kay additional ta to nila nga income unya murag baliwa <laughs> lang kay basig to aras ligid sa truck nganing labay mm-hmm. Okay, kani po ka itong mga kaisunan lang yung mga lalaki. Bawat tanga doon na na ordinansa. In fact, doon na balaod na kaning magdili nga magbuhat ani atong mga national highways no niya kini mga tao kayo sila nga mm, mao bitaw na gito ko farm to market road sir <laughs> kay utang taga farm ko na magamit <laughs> dili na mo invitation na naway gana lahi na kay uh, naagay kaugalingon nga mga projects gobyerno kana buwaranan ra gyud niya mayom sila nga uh, ah, kana among buwaranan sa basketballan man na double purpose dili lahi ang uh, design para sa buwaranan o gumay tungod kay dili na patagon murag pinatakilid no niya mm. na kuan kay aron sayon ra itapok nimo to sa slope aron pananglitan inigipos paspas kay ka magipos di para nang ibutang na to gigamit na to sa basketballan nga ini kahapon in taon ang manuwag basketball magsigig pangaw tungod sa kakatol sa <laughs> okay biktima ko <laughs> daghan ko kay experience ah, na may gana nga perting katula basta maburan o gumay ini ka adlaw ini ka gabi basketballan di matabang nagkakatol na mamuwa-puwa pag yun kay kanang kauton nga makasamad yan. Mm. Ang, ang nakaluoy jud sir kay kana bitang gawa sa maligsan, mm. pila ka motor mulabay or mga sakyanan to pa joy manok, to pa hmm. joy baboy. <laughs> Luoy oh. kayo ba oh, niya? Musamot jud og kaapike. uh uh-huh. So all of this mga gala, we're looking at this technology nga gingon ni Mama no? Uh, duha ka oras, gikan sa duha ka andaw, duha ka oras In fact, nakakita ta o katusang dito sa sa Bamboo Congress kining mga makina nga ilang gihimo unsaon pag kanang maglipa, mm. unsaon magtaksi kanang maplat siya. Uh, mo ni atong gitan-aw pod nga if only mapakita nato ni then baka save tas labor hours aning atong uh, pagtrabaho kanang kana lamang mag, mag laksi ka aning uh, kaning kawayan aron maghimo og amakan uh, perting dugaya na magkasamad-samad pagka kung dunay makina nga makakuha ani nga nganong dili man nato i-makina no Lito. and kung kaning makinaha uh, pwede nimo makuha kani teknolohiya pwede nimo makuha as libre pa karon kay wa pa man ay patent unya gikan sa mm. eskwelahan gikan sa government research pwede na to matan-aw ni unya pwede kag magamaw gimo ka og version kay mao ta kaning ila kay pang farm small scale man eh, mm. pwede na mo i-large scale, magama tatungod kay Dris Bohol, mga igala, doon na ay eh. daghan kay mga kaigsunan na to nga nananong o kawayan ng mga panahon na. Kaya, kay ta double purpose ang kawayan kay pwede ta mo gunit ni para sa mga baha, uh, tabang sa atong environment, para sa reco- pag-recover sa atong carbon uh, nga gi-release sa environment. Unya, not only that, pwede mo na ipakapanginabuhian, no? So, mm. ano di man nato ni gamiton? Ang ato lang is ang kinaraan nga na teknolohiya nga itong gigamit. Daghan tag masayang so mag lang maglaksi kaning kawayan ni mo gasto kag usa ka adlaw kun kaya ni sa ka oras eh, makasugod na kagsibit in uh, ah, nakasa ikatulong oras pwede na daghan kaayong langan sa atong buwan so kani makatabang ni mga mag-uuma ug mga artisan nga naa sa atong mga communities karon okay mm. yes additional um, sa pay pwede nga gawas aning technology forum nga pwede nila makita. Sa side sa sa product, kaning crafts production, do na ba yung mga technologies pod nga technology forum ani Ma'am Adar? Ah, wala sir kay ang mag-share sa technology ang si Pardek niya. Mm-hmm ang ah. mudawat sa technology ang mga, mga farmers, farmers na mo ah. participants mm-hmm. no although nami kaugalingong technology pero not at this mm-hmm. event mm-hmm. okay mm-hmm. so meaning maka-expect ani nga mga dunay mga turnover of technologies nga award na to sa mga farmer groups so unsa man eh? ah uh, um, murag na commitment Uh, commitment, uh, yes. So, signing of commitment ah. yes. nga alin, so. ano. So, farmer groups pwedeng uh, uh, makakuha og tabang gikan sa konsortium. Yes. Mm. So kung willing silang mo-adapt sir, mo perma ra sila tong commitment nga mm-hmm. form namo. Mm-hmm. Mo kay providean man namo sila aside sa technology, providean namo sila proper training before mm. nila jud i-implement dito sa ilahang tagsa-tagsa ka mga houses mm-hmm. or barangay. Oh. So ang atoa is full package siya mm. dili ingon nga taman ra sa paghatag. Mm. So ato jud sila nga guidean og unsaon paggamit, mm. even the maintenance pod sa atong mga technology nga na. But Nasa we understand para sa people's organizations, dili para sa individual. Eh. Yes, for mm. people organization, okay. yes. Mm. So maayo ni. Eh. Yes, ma'am. Doon na kay isulti kanina. Nga ako gikato, <laughs> mama pinido na, kay Gisulti mo man na. Oh my God. Tingin mo, proper training, technology? Uh, technology, like for example, sa ato mm-hmm. ang backyard farming, no, tilapia okay. backyard farming. So, dili rataman adto nga design o katong uh, trapan nga gigamit mm -hmm. para sa pag uh, pagbuhi sa atong tilapia mm -hmm. but they will also be trained how to feed the tilapia. Mm-hmm. So, na feeding management nga training, na apoy financial literacy kay nga training. unsa nila nga makaginansya sila mm-hmm. out of the technology po nga gigamit okay. nila, sir. So, mm-hmm. ingon ana So, tanan and water quality monitoring, nga training. So, naa siya. Mm-hmm. Kompleto siya. So, the safe pod sa mga food innovation. So, i-train sila sa tong mga ingredients nga gamiton, uh, sa kuhaon. Basically, tanan man nga mga food innovation nato makitaan ra man nato sa mga local nato nga mga sources. Mm-hmm. O niya unsa unsiya nga mm-hmm na naanay packaging nga tarong unsaon siya pagluto mm. ngon ana ang atong ihatang nila mm. -hmm. okay So may gala uh, ah, naantaan ni na kini para interesado katong interesado mangutan na bahin ani atong gisgutan karon pwede mo mo pada sa inyong comments ato sa PI Bohol Facebook na lang ibutan sa comment o lumakitaan man na ninyo ato na lang ato pong ibalik nga to nila or uh, o laing paagi nga makuha ninyo direkta gikan sa ato mga resource persons ato mo sa December 3 o 4 Yes. pohon ato sa afternoon. 3 sa afternoon ang opening niya December 4 I think mo pura gid kayo, no mm. Ah, pwede ba day patasaan pa na to <laughs> Pohon. but then we know ang gobyerno ah. ga work on a budget no niya This mm. ang gusto nga atong i-commit ng mga tao nga duha ra ka adlaw ang ilang ma-commit no kaya ang mm. mga farmers na to in town pero mo na yung kung tanaw nga di ba ang kansi na farmer nga day one dili pa sila sa pamaligya kay opening pa nya day two mahumana ang ilang pag pag transfer sa Actually what? sir bisag wala pa mag opening pwede na sila. Ah okay. So, mm. two. so early sa 3 3 mm. man na mag-start. Mm. So bumanto mo dito sa early morning wala pa mag opening. Mm-hmm. Uh, pwede naman magbaligya kay separate man ang ato ang venue sa uh, ah, Korong. pagbaligya og sa mm. forum, sir. Mm, Dili okay. man gaipon. Dili parehas sa kuan no sa plaza sa una nga mag-abot in taon. Mm. Okay. Um what else? Uh, you were talking about katong mga uh, ganina ma'am si Mama Binido. Uh, kanto bitong smart technologies. Unsa yes, mga pwedeng uh, unsa mga technologies nga uh, smart technologies nga karon easily available na nato. Oh, basically katong mga mobile-based technologies, okay. sir. So magamit ra ka sa imong cellphone ma-detect na nimo ang mga sakit sa atong mga tanom kay mm. problema bitaw na nga unsa gamay tag yield mm. kay ari man ta sa production nato no nga mm. daghang mga sakit <laughs> so nindot og early detection para nga ato pang ma unsa na ma, salbar pa. masalbar pang atong mga tanom so natay mga mobile based app for rice nga mga diseases o natay sa mango natay sa cacao napuntay sa eggplant o ginger so daghan kayong klase-klase nga mga ingunani nga mga app So, oh. in addition sa gisulti ni Doc Margie, sir, yes. no, nga, kaning early detection is very important kay aron uh, makagamit patag mga pamaagi nga di pa magamat, magamit magamit og chemicals mm. no last resort na ang chemicals adto na sa stage nga di na gyud matabang so kung mahimo na patay mga uh, mga organic or mga mga practices nga dili ta makagamit dito og chemical. So, mas maigit tong mag, magbantay ta sa ato ang mga tanom nga dili iabot sa mag-spray na ta og mm-hmm. mga chemical. Yes. Okay, kay kay bota ganing mga taga bulan, allergic kay chemical, lewat eh, sila kay bawang nga sige ra day gyapon ba. Mo mm. na <laughs> itong problema karon, daghan kay nang moingon nga Oh, ah, undangon ang tanang kwaris niya ga tunog atong kalsada reklamod gyud kay kasada nga mahot kay way adapog. Mm. Uh. <laughs> kay bawang unsa unsa man nga to, ta kay bawang unsaon pagdeal ni tungod kay kay bata nga way laing paagi nga matarong po niya itong mga karsada magkuha tag atong kaugalingong resource pero wala kinahanglan regulated tan-aw nila kay may regulation kuno ang bohol kay mm. ug naay nakita nila nga dakong paghak anang anang gakwari mayon sila nga tawa o na na gikwari na mm. natural lang magkwari ka kay namang kay panginahanglan po nga magini mo kuhaan asa magkamukuha tos gawas ug ato kas gawas Okay ra day na nga bahala na mo mga daot ng inyo basta nga mo dili di po na maayo. <laughs> so nga na ni mga gala galisod taan ni og manage tugod kay nakaibaw ta nga naagi mga tao nga hard to please practically. Yes sir, hmm. like kani mga mga gulay no, kani mga pichay, hmm. mga ingana. Muangay putag guwapa ka ay way buslot buslot pero kay ba man tag kanang way buslot buslot. Chemical. That means daghan na lang spray nga chemical no. <laughs> So <laughs> Ato na lang tong balansehon ba mm. nga mas nindo tong mga kanang mga like kaning mga pichay mo angay putag katong dagko kayo dahon mm. nga guwapa kayo niya. Di sila mga iring mga gagmay sila especially sa mga ordinary farmers no. That means wala na siya mga chemical, nga gipang mm. mm. sa ang mga organic ana mga abono gigamit mo nang dili mm. kayo murag giant na bitaw kadagpuon ang mga gulay. So, <laughs> Which is exactly ah. true aning uh, daghan na kakuyog gikakuyog nga nabo ba niya kanang pili gid sila aning mga tawong bitaw nga kanang why buslot gyud sinaw oh kanang pinasinaw ba why buslot oh, anyway katugod ba na nila pagpili <laughs> ang ato lang ipangutana is hibaw po na sila nga posible nga chemical gyud ang nakaingon nga wala mm. kay di man jud makatubo og naay chemical pero panagklitan kani House style kay kana mas barato mong pod hinon. Chamba-chamba lang kay usahay magkatunong pug kayed o kanang gamay ra kay hangod. <laughs> Pwede ra kwaon mo to. Dayon bag salbar pagyapon ang sa kuano sa kabarato pero at least sigurado ko kanay tungod kay giod good good nga kuan siya or less chemical uh, less ato lang yung ta- target ana sir is less chemical mm-hmm. kay naa naman ay mga standard o unsa to eh pwede mm-hmm. ra mak- madawat ra sa mm-hmm. system sa tao atong over na gyud kayo nga makadaot na. <laughs> Mm. okay. Okay. So what mo gana and uh, I don't know we have five barely five minutes na lang nagbilin mo ragi istorya istorya ragi nato gyud. Um kahibaw ta daghan pa kay nga technology gusto na may bawa ano in fact sa 11 ka technologies nga ang available para sa uh, mga farmers karon nga gikan sa atong research consortium uh, kay Bojo ko kaning 11 magamit sa nila ang ato lang is kaya kinanglan sila nga mo ato dito makita na technology kay di man yes. ato pwede nga istoryahon atong tagsa-tagsaan ni unless ganahan si Dr. Margie nga magsigiw ikon <laughs> sa kapihan sa PIA and of course we want also the technology to be here like showcase na yes. niya sa video aron makita ninyo kung sa gamit mm. -hmm. ana ano uh, tingali ba sino makahimo ta na in the near future pero for now murag dili pa nato mahimo tungod kay kasapaw na pagayo na itong trabaho. Tinoo, <laughs> tinoo. uh, ah, kay bawa sila mga higala nga ang kapiyan sa PIA in fact is uh, run and operated by tulo na jud katao ning uh, mm. sa opisina. When you have TV productions sa tulo ra katao mo katawan ang ubang mga opisina ani kay mm. da ugi mo kuno naon nga kinahanglan ka production assistant, kinala mm. director, cameraman, gani wa na ni kamerahay ni mo. <laughs> Pero naay daghang camera setup, mm. maigo ra magbalin-balin in taon na atong kuan Mm. Usa na ka tawag, usa ka anchor ang atong gitanaw pero mo na ito gingon nga wa na to sayangi ang kwartas gobyerno gipaningkamutan na to nga magamit yun mapadangat na to ninyong tanan ni eh, atong mga teknolohiya tungod kay katanaw ta nga taghan kayo og ikatabang ni sa atong mga kaigsunan nga wa jud mm. pagtan-aw nga pwede din na to naimuon siya okay so mga itong final statements tingali possibly invite na to mga kaigsunan na to sa pagadto sa uh, pamaskong tabo So, gi-invite na ko ang mga nananaw karon Anya sa uh, pwede istorya sa inyong mga silingan, mga parente o kinsa pa diha nga mag-attend ta karong December 3 and 4 dito sa Bohol APC beside uh, ah, Tagbilaran City Hall sa Dao nga nata ditoy mga uh, fresh farm products and processed products nga ibaligya nga uh, lain-lain no so dili kay usara ka klase na ibugas, na iutan, na prutas, mm-hmm. na ganing gatas, no? Og mm. Mm-hmm. naputoy mga mushroom products kay naaman pod sila mo apil na. Apil na ang mga Christmas decor kay naaman tay mga magay products og mga plastic nga recycled products. Okay, Zilok uh, Margie. Yes, so let's support our local products no uh, in addition to Mamador's uh, statement and I also invite all farmers katong mga associations or even mga in small scale business enterprise na gusto nga mo uh, makadungog sa atong mga technology nga naa sa atong consortium so they can attend on December 3 in the afternoon na ang atong technology forum. So adto na to ipadangat ang atong mga technologies. Salamat kayo. See okay. you there. Okay. Mm -hmm. And uh, with that, magigala itong tapusan na segment sa itong kapihan sa PIA Rong Simanahan. Maghinautang, uh, mahimong mas taas ang magasto na to sa itong Pasko uh, kung na ito mamalit sa sigurado nga itong ipalit nga kanang kasaligan ng mga produkto, no? ug suporta sa itong mga mag-uuma. with <coughs> that, magigala sa nga sa Philippine Information Agency Once again, kini si Ray Anthony Chu, kauban ni Boy Pista, ni LB Bugosya, ni Rolly Uy. Ah, Magyon kanyo, daghang kay salamat sa inyong pagtubay. Hantod sunod si Mara ang kapihan. Aris sa bahon, Aris Aris sa bahon, Aris Sa iyang kasing-kasing Ang bohol kanunay gipitin kalinaw o kahapsay Ibalik sa lungsod o barangay Ang nagkadamak na korupsyon Maugayo di ang wagtang Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. This Uy, boy kulot! Gipadam ko ko ganina ba nga akon umidaog sa ACM Christmas Singing Star. Gusto ko